Radioteatret sender 'Fredløs blant de døde'. En kriminalstafett i seks deler. Musikk Gunnar Sønstevold. Instruktør Paul Skoe. Første del 'Hetebølge' av Toralf Elster. Mandag 2. juli 1956 klokka 17.30. Et rolig villastrøk i Oslo. <laughs> Og så spurte jeg henne om hun ikke syntes det var festlig med sånt nyvasket tøy med alle slags farver mellom buskene. Og fru Lund hun bare stirret på meg som om jeg skulle snakke kinesisk. Ikke på forsiden av huset, sa hun igjen. Det er et spørsmål om anstendighet. <laughs> Med den munnen du vet som bare er et lite rundt hull. Du ser så trett ut i dag, Henrik. Er det hendt noe? Hva? Uh, eh, hendt? Å, oh, nei. Nei da. En må nesten si at det ikke er hendt noe. Det ble ikke noe premie, nei. Å oh, nei! Hva er det du sier? To svenske arkitekter fikk førstepremie. Og du? Ingenting. Nei. Juryen var litt slem. Dårlig gjennomtenkt, sa han. Dårlig gjennomtenkt kan den selv være. Den hadde ikke forstått poenget. Å, Henrik. Åh, det skulle ikke finnes slike idioter. Sånne foss... Ja, hva det heter? Sånne fortidslevninger. Men det er verst for dem. Vet du hva? Jeg henter den fine sherryen, jeg, Henrik. Dette skal vi feire, vi. Du finner noe påskudd til å feire alt, Cassie. Ja, vi har aldri skålt for det rådhuset ditt. Det blir jo ikke dårligere fordi de grevlingene ikke forstår det bøss av det. Her. Vel. Vær så god. Skål, fru Birkmann. <laughs> Henrik. Du skal ikke ta deg nær av dette her. Sånn, ja. Det er fryktelig varmt i dag. Lummert. Ah, rett litt på parasollen, er du snill. Hva har du gjort med den kjolen? Oh, <laughs> så du har øyne, Jodo. Vet du, Jeg har bare satt på denne grønne kraven. Blendende. Som første gang jeg traff deg. Bare dobbelt så mye av meg, kanskje. Erindrer De det var i Kongens hage. Jeg møtte dem den første dag i mai. Ja, du har rett, Cassie. Det er virkelig lummert. Mm. Som om det ligger ulykke i luften. Nei, Cassie. Jeg skal ikke ta meg nær av det. Det er bare Bare hva? Jeg skjønner ikke riktig hvordan vi skal klare det avdraget. Ah, Det går da nok. Den dumme banken har vel råd til å vente. Den dumme banken har ventet. Nei, det er ikke annet å gjøre enn å bli hjemme i byen i sommer og arbeide. Nei, du gæren. Du er jo utslitt, Henrik. Jeg skal ta den, gjør du. Ja. Arkitekt Birkman? Hallo? Hallo? Er det noen der? Hallo? Det var ingen. Hvor blir det av dem, da? Klokken er snart kvart på seks. Det er merkelig med denne sommerstillheten her i villagatene. Liksom uvirkelig. Nesten som om en er alene i hele verden. Ja, desto bedre. Så kan vi sitte her med sherryen vår uten at noen tar anstøt av det. Du, de syrinene begynner å bli nokså tufse. De minner om eh, Nesten om en arkitektjury. Nå tenker vi ikke mer på det, Cassie. Men jeg vil at alle skal se hvor flink, hvor klok du er. Men det er jeg jo ikke. Jo. La oss like godt være klar over at jeg er helt alminnelig. Middelmådig. Utbrent, eller hva du vil. Ah, du snakker som en, en, en Grevling. Er en da nødt til å være så betydelig, da? Og nå nå har vi da mer enn nok glede av å følge Oluf. Å ja, ja. Jeg lurer på åssen det er godt for ham. De sier vel kanskje at han ennå er litt for umoden. Hmm. En må nesten håpe at han ikke har for mye fremgang. Ja, det er godt at han skal ha ferie. Han har slitt seg helt ut i det siste. Ja, selvfølgelig. Så, så, så spenningen, da, vet du. Han er nok blitt litt nervøs av dette her. Ja, det har sine sider å være foreldre til en ung kunstner. Men det skal nok gå bra for ham. Du skal få se. Jeg kan nesten ikke fatte at han er voksen. Kanskje snart berømt fiolinist. Komponist. Husker du hvor gammel var han? Syv år under krigen. Han hang en stor plakat på gjerdet. 'Quisling er en bæsj'. <laughs> oh, vet du hva? Jeg tror nesten denne vinen har gjort meg litt susete igjen. Ellers er det denne varmen Å, oh, det er nesten for varmt. Henrik? Henrik Hva er det for en mann som står der nede på hjørnet? Mm. Han har stått der nesten en halvtime nå. Ah, jeg kjenner ham ikke. Jeg syns han ser litt rar ut. Hysj, jeg skulle ønske han gikk sin vei. Nei, nå må de da snart være her. Bli med inn og hjelp meg å dekke bordet, da, Henrik. Bare sett sherryen der borte så lenge. Det er liksom kommet noe nytt over hele huset. Noe fremmed, på en måte. Det er kanskje fordi vi snart skal sitte her alene. Ja, Vi har hatt utrolig mye hygge her, Henrik, har vi ikke? Mm. Tenk om Oluf og Inga kunne få det like godt som oss. Sikkert. Og Inga er så søt. Ja, det er ingenting i veien med henne. Ja, jeg, jeg er bare redd Jeg tør jo ikke si det, men jeg synes nesten de er litt for unge til å gifte seg. Det kan være det. De er like gamle som vi var. Ja, det er noe ganske annet. Og så er det noe ved Inga som gjør meg litt usikker, du. Hun hører liksom ikke helt til i, i vår verden. Cashy, cashy liten. Asj. Verden er så stor. Og så er det jo selvfølgelig det at hun har vært gift før. Selv om det bare var noen måneder. Ah, der har vi barna. Har dere kjent sånn varme? <laughs> Morgen, forresten. Ja, Hvordan gikk det, Oluf? Jo da, ja, det strålende. Han sa det var noe av det ja, Det er ikke noe å legge vekt på. Han sa det var noe av det mest lovende han hadde hørt på lange ah, tider. Ah, Særlig steinalderdans. Han var helt begeistret. Han... Jeg, jeg, er sulten, jeg. Ja. Du verden, sherryflasken fremme. Ja. Og glass. Sitter du og pimper midt på ettermiddagen? Vi skeier ut. Du vil ikke si at du har Er det noe nytt om konkurransen? Det ble nok ikke gull, nei. Kunne du vente noe annet på den juryen, da? Men vi, vi har alt tilgitt den, vi. Vi har feiret deg, Oluf, på forskudd. Det det var, det var leit, far. Det var ergerlig. Men jeg har i grunnen alt forsont meg med å bli i byen og arbeide i sommer. Det har sin egen sjarm, skjønner du, å være i Oslo om sommeren. Ja, men Henrik, du kan da begripe at du må ha ferie. Men blir du hjemme, så blir vi også, ikke sant, Oluf? Nei. Jeg må reise. Jeg, jeg vil ikke. Jeg, jeg, kan ikke. Men Oluf? Nei, sier jeg. Ja, men selvfølgelig skal dere reise. Far og jeg gleder oss til å være alene i byen. Dessuten, dessuten så vet jeg ikke hva, hva var det du sa? Hva er klokken? Fem over seks. Når går toget? Ja, men Det vet du da, halv åtte. Ja, men Da må vi skynde oss. Er maten ferdig? Ja da, ja da, dere har god tid. Jeg skal, jeg skal bare legge inn fiolinen. Jeg. Ta med ryggsekken hit ut med det samme, da. Arkitekt Birkmann, hva sier De? Å ja, et øyeblikk. Inga, det er til deg. Mm. Nei. Nei, jeg kan ikke. Nei. Hvem var det som ringte, inn da? Ja, Det var ingenting. Jeg skal hjelpe deg. Kan... Ja, takk skal du ha. Jeg har alt klart ute på kjøkkenet. Du, far? Ja? Det er noe jeg Jeg mener eh, Jeg mener, jeg mener, det var kultent at du ikke vant. Jeg du får huske på at det var 20 andre som heller ikke vant. Ja, Det er ikke det, men det var du som, som fortjente å vinne. Du fortjener at at alt skal gå bra for deg. Nei, det, det, det spiller ingen rolle hvordan det går med meg. Tvert imot, Oluf. Nå er det deg alt skal gå bra for. Hvorfor snakker du slik? Nå er det mat å få. Når er dere fremme der oppe i Valdres? Hva, hva, var det het igjen? Fagernes. Halv tolv. Man kan da ikke ha hva var, det, hva var, det, jeg ville si? Du er ikke syk, Ole. Hvorfor skulle jeg være det? Jeg vet ikke. jeg synes du er så fint. Og det er sikkert bare reaksjonen. Det er denne forbannede varmen. Det skal bli godt for deg å komme bort, gutten min. Du tror ikke det blir for anstrengende med dette teltlivet, da? Nå må dere holde opp! Jeg orker ikke å, orker ikke å bli dullet med på denne måten! Har det hendt noe, Oluf? Kan dere være så snill og ikke plage livet av meg, alle sammen? Unnskyld, jeg Vær så snill, ikke bry deg om meg. Jeg, jeg er ikke til å være sammen med i dag. Hvem var det som ringte? Nei, det var bare en beskjed. Unnskyld, da. Oluf, eh, før du reiser, kunne du ikke spille steinalderdans for oss enda en gang? Jeg gjør det, Oluf. Så er du snill. Nei. Nei, men det kan du da gjøre. Jeg har ikke lyst. Har du alt fått kunstnernykker? Nå henter jeg fiolinen. Nei. Nei, sier jeg. Du får ikke lov. Du har rett. Du er ikke til å være sammen med i dag. Vær ikke sint på meg, Inga. Jeg skal ikke fortsette å være sånn, det lover jeg. Inga, nå må vi gå. Dere har altfor god tid. Eh, Henrik, der er han igjen, den mannen. Nå står han rett utenfor her. Eller er det en annen? Hvem? oh. dere. På kontoret. Vi skal legge opp en eh, reklamekampanje for en ny såpe som heter Helma. Ja, og Fabrikanten foreslo at vi skulle lage en serie med slagord fra litteraturen. Det er Helma denne gang. På såpestykket skal storfolk kjennes <laughs> Nei, jeg sa at jeg var ikke helt sikker på om det var noe særlig god idé. <laughs> Rett til Helma alltid vær. Eller det går en Helma gjennom livet. Tar de Helma-såpen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar de lykken fra ham med det samme. <laughs> god tur. Ja, riktig god tur. Vær forsiktig, da. Ja, vi skal nok oppføre oss som to pene unge mennesker. <laughs> Jeg har dere fått med dere alt sammen nå, da? Ja, da. ja, ja, ja takk, takk, takk. Takk skal dere ha. Det, det Dere må ha det bra. Kjære Hva er det med ham, da? Nesten som om han ventet at noe skulle hende. Jeg vet ikke. Han virket ikke helt lykkelig. Ah, kanskje en liten knute på tråden. Det er jo ikke farlig. Bare vi kommer opp på fjellet, så blir han et nytt menneske. Oluf har hatt det godt, og han har det godt. Vet du hva, jeg sier? Jeg gleder meg virkelig til å være i byen i hele sommer. Vet du, det har vi ikke vært siden den sommeren Oluf var eh, Siden den sommeren Oluf var syk. Kanskje det blir mindre varmt hvis vi lukker vinduet, du, hva? Se, Henrik, det skyer over det. Rekker vi værmeldingen, tro? Lokale tordenvær. Dette var værmeldinga. Over til Oslo. Ah, det er for sent. Men eh, nå kommer jo nyhetene, da. Dagsnytt og Aktuelt. I Aktuelt forteller førstesekretær Lundeby om årsmøtet i Norsk språknemnd, og deretter har vi en reportasje om fårer i fjellet. Her er Dagsnytt, i hovedsaker fra Norsk Telegrambyrå. Den kjente nervelekeren dr. Yrje Kaplin, ble i ettermiddag funnet drepen på kontoret sitt i Drammensveien i Oslo. Hæ? Men uh... Eh, det er ingen mistenkt i saka, men politiet tror at mordvåpenet kan ha vært en nålforma redskap av særs gammelt opphav, kan hende ei såkalla bøylenål fra vikingtida. Nåla ble bråten i to under åtaket, og ene halvparten ble sittende igjen i brystet på den drepne. Noe ah, så grusomt. Det er alt som foreløpig er kjent om saka. Dr. Kaplin var 62 år. Han var født i Finland og kom hit til landet i 1947. Dr. Kaplin var kjent for de allsidige kulturelle interessene sine. Han etterlot seg bl.a. ei særs verdfull samling av oldsaker. President Nasser Slå av, du snill. Forferdelig med det mordet, da. Kjente du ham? Hva? Eh, om jeg kjente? Ja. Eh, nei, nei. Men det sies han skal være meget fengslende, denne Caplin. Altså var. Hva er en bøylenål for noe? Mm, en oldsak. Nærmest eh, en stor eh, smykkenål. Å oh, ja. Ha, ha. Se, der reiser Jespersens. Ja, da blir det øde. Bare vi alene igjen. Nedrullede gardiner overalt. Alle de døde øynene som blir lukket igjen. Ja, du, som du snakker. <laughs> Men har de tenkt å få plass til all den bagasjen i bilen? Bare den sekken med senklær? Det er ingen sekk. Det er fru Jespersen. Tulling. Ja, Det mente visst juryen også. Ja, Men gi deg nå da, Henrik. Hva har du å klage over da? Tenk på denne doktoren, du som ligger der med nål i hjertet. Ja, du har rett. Det var ikke så alvorlig ment heller. Huh. Det er regn i luften. Ja, og denne eføyen som kryper frem overalt. Jeg kan ikke komme fra at det er noe uhyggelig ved eføy. En natt kommer den kanskje krypende inn i soveværelset vårt og kveler oss. Bare ved fullmåne. ja For en ro det plutselig falt over en. Ja, det kan du si. Men du har ennå ikke klart å tegne et hus som steller seg selv. Nei, jeg får se å rydde litt opp inne hos Oluf. Det ser nok ut som et bombenedslag der, om jeg kjenner ham rett. Ja. Henrik! Kom her. Hva, hva er det, Cassie? er du syk? Hvorfor sitter du slik? Se! Hva? Fiolinkassen. Den lå innerst i kottet. Jeg, jeg, kom bare til å Jeg kom til å åpne den. Se der. Hæ? Buen er borte. Hva kan dette være, da? Noe gammelt? Nesten som en slags stor sikkerhetsnål? Bøylenål. Ja, en bøylenål. Den spissdelen er brukket av. Og det, det der, ja, de flekkene, kan det være blod? Nei. Men Henrik, hva er dette for noe, da? har du Har du funnet noe annet? Jeg mener noe no, eh, Ja, hva mener du? Altså noe eh, Nei, nei. nei. Ja, ja, hvordan er det vi tar på vei, da? Bare fordi det er en sånn En sånn bøylenål? Hva Hva skal vi gjøre med den? Gjøre? L lukk vinduet, da, Henrik. Det regner. Ja, Se her. Husker du dem? Lakkskoene hans til konfirmasjonen. Oluf, Oluf. Hvis jeg bare kunne forstå Har du noe med å forstå? Vi kan jo bare spørre ham når han kommer hjem, ikke sant? Du kan ikke ta dette på denne måten, Cassie. Dette er et for uhyggelig sammentreff. Altså, du ser, det er ikke noe merkelig her. Bare det samme rotet som vi kjenner så godt. Unntagen det der. Henrik, du må ikke Du må ikke se sånn ut. Det er klart jeg har en forklaring. Det er sikkert ikke det minste merkelig. Og det vet vi jo, at han aldri vil gjøre noe som han Som han ikke burde gjøre. Ah, Hvem kan det være? Lukk opp, du. Ja. Herre Birkmann? Ja, det er meg. Dette er førstebetjent Brynhildsen, kriminalpolitiet. Er det mulig å få tale et par ord med Dem? Ja. Ja, naturligvis. Vær så god. Ja, unnskyld at jeg er så våt. Bare de Bare de få skrittene fra bilen. vær så god, sett dem. Hva Hva er det det gjelder? <clears throat> Det er egentlig deres sønn jeg vil treffe. Oluf Birkman Det er deres sønn, ikke sant? Hva men hva er det det gjelder? Han er på ferie. På ferie er han det. Når reiste han? I, i kveld. Men hva er det det gjelder? Jaså, i kveld. Hvor? Han God eh, dag. Dette er fru Birkmann. Unnskyld meg sånn jeg ser ut. Eh, så våt jeg er. Eh, god dag. Det er førstebetjent Brynildsen. Og? Jeg kom for å treffe deres sønn. Eh. Det er uh, mulig han kan gi noen opplysninger i en sak vi arbeider med. Er det Ja, han er altså bortreist. Hvor var han reist, sa du? Han, uh... han er på telttur. Omkring Femundtraktene og oppi der. Å, oh, jaså. Ja, det er vakkert der. Ja, Eh, så han har ikke noen adresse, altså? <laughs> De kunne jo prøve med Oluf Birkman brunt telt, Femundtraktene. <laughs> ja, det er nok nesten utrolig hva Postverket makter, men <laughs> Han reiste i kveld, sa de? Alene? Ja, ja, alene. Uh, han er musiker, vet De. Han elsker å gå alene på vidda. Hvor er nå strikketøyet mitt? Eh? Jaså, musiker. Han spiller kanskje fiolin? Ja, ja, han spiller fiolin. Eh, her ligger det. Oh. Strikketøyet. Eh, tok han toget? ja. Tusen takk skal De ha. Til uh... til hva var det nå det het, Henrik? Koppang. Ja, det var det, ja. ja naturligvis. Og fiolinen tok han med seg? Ja, det tror jeg sikkert han gjorde. Sikkert. Ja Takk skal De ha, unge frue. Det var visst alt. <laughs> unge Mm. Og unnskyld bryderiet. Ja, det... Jo, en liten ting. Hvis de ikke har noe imot det. Ja? ja De har naturligvis rett til å si at det ikke passer, men eh, tror De jeg kunne få kikke inn på Deres sønns værelse? Jeg mener om fiolinen skulle være der likevel Jeg ville gjerne få se litt på den. De forstår eh, <clears throat> Det er spørsmål om eh, identifikasjon av en bestemt fiolin. Ja. Kikke inn på rommet hans? Tror De han har stjålet en fiolin? Eh, slett ikke. Eh, det er slett ikke spørsmål om noe slikt. Eh, naturligvis kan De få lov til det, herr politifullmektig. Kom, det er eh, der inne. Ja, mange takk. Gudskjelov at du fant på den stasjonen, Henrik. Jeg er jo en idiot i geografi. Men hva er det du tenker på? De skal ikke få tak i Nå? No. Nå finner han jo Jeg tror ikke det. Jeg la den i spiskammeret. Men dette er jo Det er jo, det er jo galskap, Cassie. Vel, det var det. Han hadde tatt med fiolinen, hadde han ikke? Åpenbart. Nå må De være snille og svare meg, herr politimann. Hva er det dette gjelder? Vel Det er eh, en ren rutineetterforskning. Og? Du må da forstå at, eh, at de gjør oss engstelige. Vel, for å si det eh, Som jeg sa, det er spørsmål om en bestemt fiolin. Hvis de hører noe fra deres sønn, herr Bjerkmann, kanskje de er så vennlige å gi oss beskjed med det samme? Ja, selvfølgelig. Ja, da tror jeg ikke det var noe mer. Ja, god natt, da. Eh, de vil ikke låne et reinslag? Nei, tusen takk. Takk skal De ha. Der ser du. Det er sikkert bare en bagatell. <laughs> Unge frue. De sender ikke en førstebetjent i kriminalpolitiet hjem til folk om kvelden bare for en bagatell. Eh. Hvorfor spurte han efter fiolinen? Vil du si meg hva du tror? Har du mistet forstanden, Cassie? Jeg bryr meg vel ikke om politiet og hva de tenker. Men tror du jeg vil ha politiet få lov til å slå ned på gutten som, som gribber, og uten at han aner noe? Det er din sønn, Henrik. Du kjenner ham. Du vet at dette her, det må han skånes for. Men politiet vil jo finne ut med en gang at du har løyet. Hva gjør det, da? Ingen kan jo si at det er guttens skyld. Tror du jeg er redd for hva de kan gjøre med meg? Skjønner du ikke at du gjør ham bare mer mer mistenkelig? Henrik, hva mener du nå? Du tror da vel ikke at han har At han virkelig har jeg er ikke redd for noen ting, Henrik, bare vi får snakket med ham først. Fortalt ham hva som var i fiolinkassen. Får oppklart alt sammen. Jeg, jeg vet jo det ikke er en bagatell. Jeg vet det er en mordsak. Det var derfor den politimannen kom hit. De tror at Oluf har noe med det å gjøre. Vi vet at det ikke er sant. Vi vet det, for vi kjenner ham jo. Men det gjør ikke politiet. Vi må få snakke ut med ham. Den fjollete politimannen. Unge frue. Hvordan har du tenkt at vi skal få tak i ham? Vi reiser efter, vel. Vi vet jo hvor de skulle gå. De finner fort ut at han ikke har reist til Østerdalen. Og så tar de ham i Jotunheimen. De har et stort apparat. Har de? Politiet sier ikke akkurat det når de maser i avisen om mer penger. De kommer nok frem. Det er bare fire timer til Fagernes, og toget er fullt av folk som skal på ferie. Vi drar straks i morgen tidlig, Henrik. Så skal vi nok finne ham. Nei, nei, dette er vanvidd, Køsi. Jeg kan ikke være med på dette her. Det vil bare skade gutten. Og hva vil du gjøre da? Ringe til politiet, kanskje? Fortelle at det var løgn alt sammen? Fortelle hva som, som er i den fiolinkassen? Hva? Skaden er alt gjort. Ja, det sørget jeg da for. Nå er du nødt til å gjøre som jeg sier. Henrik, Gå ikke opp og ned på den måten. Ikke se sånn på meg. Å, herregud, Henrik. Kan du ikke fortelle meg hva dette betyr? Jeg, jeg kan bare ikke forstå det. Det, det må jo ha en forklaring. Men det var mordvåpenet. Og politiet må vite noe. Hold opp! Vi må finne ham. Vi tar en drosje straks. Nei, en drosje er for lett å oppspore. Det er lettere å forsvinne på toget i morgen tidlig. Det er ikke annet å gjøre. Og Gud hjelpe oss alle sammen. ikke gruble mer før vi får snakket med Oluf. Vil du love meg det, Henrik? Og nå skal du gå og legge deg. Og du? Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg får sove riktig ennå. Tror du jeg får? Men du er aldeles utslitt, Henrik. Jeg, jeg kan jo finne frem det vi skal ha med oss. Ja, ja. Hva skal vi gjøre med med nålen? De må ikke finne den. Vi er nødt til å ta den med oss. Hei, Vise den til Oluf. Ok, si, hva er det vi har innlatt oss på? Det blir bare ulykke av dette. Hva for ulykke skulle det være? Når vi får snakket med Oluf? Gutten min, stakkars gutten min. De skal ikke få gjøre deg noe. De skal ikke, de skal ikke, de skal ikke. Oluf Cassie. Ja, Henrik. Ikke vær sint på meg. Jeg skal ikke bli hysterisk mer. Jeg lover deg det. Jeg håper de får slippe dette været. At i hvert fall har vetter ikke å ligge i teltet. Ja, la oss håpe det. Det var da voldsomt til væromslag, forresten. Se! Du tenker deg noe så uhyggelig som de poplene i dette lyset. De er som eh, bud fra sjøen. Og det huset som lyser så vidt med de svarte øyenhullene. Henrik, se der! Mm? Er det ikke en mann som står der? Der nede i haven. Hvor? Nei, ja. <laughs> Nei, det, det er bare en busk. Å oh. oh, ja. Eh, skal jeg koke litt kaffe til oss? Ja, jeg tror det. Kruttsterk. Å, herregud. Prøv om du i alle fall kan sette deg da, Henrik. Nei, jeg, jeg skal ta inn noen kopper. Du, tenk om det ikke var en busk, Henrik. <clears throat> Henrik? Hæ? Tror du at Inga Ja, vi vet jo så lite om henne. Ikke snakk slik. Inga, Inga kan du stole på. Ja, ja, ja, ja, ja vi kan vel det. Hva er det du ser på? Hæ? Det var ikke en busk, Henrik. Den er ikke der lenger. Hæ? Det var en mann. Der. Der borte. Der rører han på seg. Ja. Ja, det er visst det. Et menneske. Midt i regnet. Kan det være en fra politiet? For å passe på at vi ikke forsvinner. Ja Ja, jeg vet ikke. Henrik, hva var det? Henrik, hva var den lyden? Et vindu som sprang opp. Jeg kan ikke la være å tenke på den stakkars mannen. Hvem, mener du? Han legen som lå der på gulvet. Så forferdelig da han skjønte og visste at nå skulle han Ja da, Henrik. Ja, ja, ja, ja. Jeg er helt rolig. Kan du se den mannen nå? Nei. Nei, ikke nå lenger. Ah, det må ha vært innbilning, det der. Det er klart politiet ikke Hva var det? Hva da? Det var noen som skrapte på veggen. Nei da, kanskje <laughs> Nei da. Ja, det var noe. Jeg hørte noe, Henrik. Ja, men hør, da. Det har stilnet, og så nå det, det blåser ikke mer. Det, det bare småregner litt. Jeg er glad Oluf ikke er her. Jeg blir gal, Henrik, av bare å vente. Jeg tror vi må se i øynene at vi ikke får sove i natt, noen av oss. Kunne du ikke prøve å lese litt da, Henrik? Hvordan tror du jeg kan få samlet tankene? Der! Kan du høre det nå? Ja, det er så mange slags lyder om natten. Hvis en først begynner å høre etter, da. Det er noe. Jeg vet det er noe. Hører du ikke det? Inne på Olufs rom. Ja, det er noe. Jeg skal se etter det. Nei, det er ingenting. Vinduet står oppe. Det har blåst opp. Det er vått på gulvet, ser du ikke det? Efter politimannen? Er det ikke noen der? Der. Ved tørkestativet. Det er bare gardintrappen. Hvem i all verden har satt den der, da? Og så fryktelig stille som det er blitt. Eh, la oss gå inn igjen, du. Ja. Hva er klokken, Henrik? Halv ti. Halv ti, bare. Bare to og en halv time siden de dro. Siden de sto her og smilte, og vi var så glade alle sammen. I ni timer må vi sitte her og vente. Ja. Gå opp og ned på dette gulvet og ikke få sove. Og prøve ikke å tenke. Og hvert minutt som en lang, lang dag. Radioteatret har sendt 'Hetebølge' av Toralf Elster, første del av kriminalstafetten 'Fredløs blant de døde'. De som var med Kessie Birkman, Ingrid Vardun, Henrik Birkman, Frank Robert, Oluf Birkman, Øystein Vik, Inga Lund, Hilde Sofie Plau og førstebetjent Brynnelsen, Finn Kvalem. Dessuten medvirket Per Riste. Musikken til serien er komponert av Gunnar Sønstevold, den tekniske regien er ved Fredrik Berg, og instruktør er Paul Skoe. Radioteatret sender Fredløs blant de døde, en kriminalstafett i seks deler. Musikk Gunnar Sønstevold. Instruktør Paul Skoe. Annen del Runenes forbannelse av Odd Eidem. Mandag 2. juli 1956 blir nervelegen dr. Kaplin funnet drept på kontoret i sitt hjem på Drammensveien i Oslo. Av en halvpart som sitter igjen i såret, kan politiet slå fast at mordvåpenet må ha vært en såkalt bøylenål fra vikingtiden. Etter å ha hørt om mordet i radioens Dagsnytt-sending, finner ekteparet Birkmann en slik bøylenål, med avbrukket spiss, i sønnen Olufs fiolinkasse. Oluf selv er like før reist på fottur sammen med sin forlovede Inga Lund. Foreldrene blir forferdet og bestemmer seg for å reise etter ham til Jotunheimen neste morgen. Samme kveld kommer politifullmektig Brynildsen og spør dem ut om Oluf. Etter at han er gått, ser de at en mann holder vakt utenfor huset deres. Også tidligere på dagen har det vært en mann som tilsynelatende har holdt huset under oppsikt. mandag 2. juli klokka 22.30. Fordømt leven! Ja da! God aften, professor Larsen. Nå, så der er De. <laughs> jeg, hører jeg forstyrrer. Kom inn. Kan jeg få sparka meg kalosjene? Ja, professor Larsen, som jeg nettopp sa det med telefonen. Jeg, jeg, må få lov å be om unnskyldning for at jeg på denne tiden av døgnet kommer og forstyrrer sånn. Spar dem. Ingen venter høflighet av en journalist. Det hører dessuten til demokratiets plikter å slippe inn pressen i sitt hjem klokken halv elleve om kvelden. Jaha, dette er mitt arbeidsværelse. Ja, ja, ja, ja, så ta plass, da. Da de ringte, så satt jeg og gjorde i stand morgendagens forelesninger. Ja, jeg må virkelig beklage det. Ja, jeg nekter å la meg intervjue, hvis det er det de vil. Kategorisk. De opplysninger de trenger om den elendige nålen, har jeg som sakkyndig gitt til kriminalpolitiet. Gå på nummer 19, eller hva det nå heter, og der får de vite alt sammen. Victoria terrasse heter det. <laughs> Ja, jeg håper virkelig at jeg ikke De håper ingenting. Hva vil de? Jeg vil snarest mulig vekk herfra, professor Larsen. Men hvis De bare et øyeblikk kunne De er ironisk? Nå. Ja, De er altså den berømte journalist Brenne, også kjent som signaturen Blitz. Ja, jeg trodde de var yngre. Ja, det var derfor jeg var så aggressiv. Yngre mennesker bør nemlig fratas lysten til journalistyrket. I dette øyeblikk beklager jeg enda mer enn De, professor, at det er jeg som er blitt bedt av min redaktør om å dekke Cappelin-saken. Men eh, hvis jeg nå får lov til å Ja, De er vel den sleipeste snushanen han har, da? Nei, jeg er ikke skuespillerinne, herr professor. De behøver ikke smigre meg. <laughs> Jeg kan eh, attpåtil love dem at jeg skal være ganske kort. Mitt manuskript må nemlig leveres som senest en time, og jeg skriver mine artikler for hånd. De sa, de sa i telefonen at de kjente Dr. Kaplin som ble drept i ettermiddag. Bruker De ikke skrivemaskin, sa de. Det stemmer. Jeg hadde mine læreår her i byen den gangen den het Kristiania. I dag regnes jeg av de fleste som en slags hestedrosje i åndslivet. Derfor liker jeg faktisk ikke sånne hurtigtogsoppgaver som denne her i kveld. Hmm. I gamle dager kviet vi oss dessuten for å forstyrre folk i deres privatliv. Pussig. De snakker som en dannet mann. Og så har jeg et pøbelyrke. En sigarillo? Nei takk, jeg foretrekker drops. <laughs> eh, kunne De gi meg Deres personlige inntrykk av doktor Kaplin? Hør her, hvis De tror at jeg vil blandes opp i dette her, så tar De aldeles feil. Jeg kjente bare den pokkers doktor Kaplin helt overfladisk. Og de få gangene jeg snakket med ham, var i egenskap av arkeolog. Aha. Ja, Lat nå ikke som om de har oppdaget noe. Jeg vet forresten utmerket godt at de regnes som landets mest erfarne kriminalreporter og at det er deres spesialitet å lokke privatpersoner til å berette historier. <laughs> ja, på den måten har jeg faktisk tidligere klart å finne frem i ganske mange innviklede kriminalsaker. Så. Ja, Vi journalister er jo som spurvene under hesterumpen. Vi plukker de kornene vi finner og er ofte glad til. Jeg er ingen hest. Nei, men de er professor i nordisk arkeologi. Så det er altså omsider sivet ut? Ja, og hva så, da? Dr. Caplin ble jo myrdet med en slags sikkerhetsnål fra vikingtiden. Bruk de riktige faguttrykkene hvis de endelig skal skrive sikkerhetsnål fra vikingetiden, som jeg i egenskap av sakkyndig allerede har opplyst disse detektivene Pass på faguttrykkene, professor, det heter kriminalpoliti. Som jeg allerede har opplyst disse detektivguttene, så ble doktor Kaplin stukket i hjel med en såkalt fibula, en av de gamle olsak han hadde i sitt hjem. En fibula eller om man vil, en, en bøylenål, ble ofte brukt i klesdrakten. Den eh, påvises gjerne ved gravfunn og må er til å spenne til den, den, den, minner om en stor sikkerhetsnål, gjør den ikke? Ja, ja, ja, ja. en ikke-fagmann vil kanskje uttrykke seg slik. Si meg, er det et intervju? Ja, De har ikke fått en eneste opplysning av meg. Er det ikke merkelig å oppbevare Olsak-funn på et legekontor? ikke når legen har kontor i sitt hjem, og når han er en storsamler som doktor Kaplin. Hele hans hjem var et museum, skal jeg si dem. Ja, eh, tillater de meg å tale ondt om de døde? Hvorfor skulle de døde være unntatt? Ja, dette skal ikke i avisbladet, sånn at de vet det. Nei, nei, nei, nei vel. Ja. Det var eh, noe fundamentalt skummelt ved doktor Kaplin, skal jeg si dem. En gang sa jeg til ham, 'Jeg holder opp med det ansiktet'. Jeg fordro ham ikke, hvilket jeg bemerket dem her blitt brenne, for jeg pleier nemlig å møte mine medmennesker med elskverdighet. Mhm. Jeg skal forresten eh, innrømme en ting. Til å være amatør hadde doktor Kaplin et forbløffende kjennskap til vikingtiden. Jeg skulle ha interesse av å se nærmere på samlingen hans. Si meg, er det ikke første gang i moderne kriminalhistorie at man blir stukket i hjel med en fibula? <laughs> Ja, helt sikkert. Ja, er det noen som er mistenkt? Ja, noen av pasientene hans? Ja, Det vet jo bare politiet. Ble han ranet? Nei, nei. Forbryteren har ikke tatt noen ting. Ja, hva er motivet da? Jeg vet ingenting, professor. Jeg, jeg har jo nettopp begynt med saken. Hva er det nå, da? Hva? Ja, det er det. Nå, det til dem. Jaså. Vær så god. God kveld, Blitz. Dette er Brynildsen i kriminalpolitiet. Du har ah. bedt oss å ringe dette nummeret. Ja, ja, takk skal du ha, Brynildsen. Jo, jo, jeg, jeg, jeg håpet du kanskje kunne hjelpe meg med en sak. Du er jo min gamle medarbeider, om jeg så må si. <laughs> Jeg sier meg er den unge fiolinisten Oluf Birkman blandet inn i saken? Hva? Aldeles ikke. Hva får dere til å spørre om det? To og to er fire. Tidligere i kveld fikk jeg vite at det er du som leder etterforskningen. Og etterpå fikk jeg vite at nettopp du foretok husundersøkelse hjemme hos fiolinistens far, arkitekt Birkman. Hvem pokker er det her på avdelingen som har fortalt deg dette? Stemmer det, eller stemmer det ikke? Det stemmer ikke. Du må ikke finne på å skrive noe om Oluf Birkman. Politiet har ikke foretatt noen husundersøkelse noe sted. Fant dere noe hjemme hos Birkmanns? Vi fant ingenting. <laughs> ja, ja, Britt. Den bikkjesnuten din har imponert meg mange ganger tidligere også. Eh, skal vi som vanlig bli enige om en avtale? Med største fornøyelse. Du skriver foreløpig ingenting om Oluf Birkmann. Jeg på min side lover å gi deg et lite forsprang på kollegene. Hvis det altså dukker opp noe. Er det en avtale? Selvfølgelig. Apropos, vet du noe om hvor Oluf Birkmann har gjort av seg? God natt, Blix. Sov godt. Det må jeg si. Er folk virkelig så dumme at en slik fyr som de greier å få opplysninger ut av dem på denne måten? <laughs> Og de som nettopp sto her og sa at de ikke visste noen ting. Ja, Den som lyver, synder ikke i, i mitt yrke. Nei, fortell meg litt om den uh, sikkerhetsnålen, er de snill. Hør her. Sier de nu ikke fibula, så får de en nål i kroppen, de også. Forresten vil jeg ikke fòre presten med overtroiske dumheter. Hva slags overtroiske dumheter? Ja, for eksempel den at fibulaen i en viss forstand er forbundet med en såkalt verneskrift. Hva er det for noe? Jo, det skal jeg si dem, en verneskrift er en slags forbannelse, en trylleformular, runer med magisk kraft. Den fibula som doktor Kaplin ble myrdet med, stammer faktisk fra et bekjent gravfunn i Blekinge i Sydsverige sverige Nei da. Ja. Fibulaen og mange andre gjenstander lå under en gravsten, mm, og nettopp på den gravstenen står den bekjente Stentofta-innskriften. I runer? Ja, for svingende Selvfølgelig! Der står Veldødig er sa bryter. Du verden. Hva betyr det? Det betyr fredløs blant de døde er den som bryter gravens fred. Jeg fryser på knærne. Den som bryter en slik fred, kalles en kumlabrotr, en haugbryter. <laughs> ja, De skal se at det er derfor doktor Kaplin ble drept, at han var en slags kumlabrotjer. Veldaudig er ja. sa bryter etter hva, hva, hva, De har vel ikke tenkt å bruke dette i avisbladet? Eh, skrives veldødig med stungen det? Jeg har intet uttalt. Jeg har intet sagt. Ja, de misbruker min elskverdighet. Fredløs blant de døde er den som bryter gravens fred. Hør her, jeg dementerer alt de skriver. Som arkeolog er de ikke engang amatør. Og nå må de være så snill og la meg få være i fred. Tirsdag 3. juli klokka 7.30. Cassie! Cassie! Ja, jeg er her, Henrik. Fikk du avisen? Ja. Vær så god. Damen i kiosken trodde jeg var sprø som skulle ha samtlige morgenaviser. Jeg sa jeg skulle ut og reise. Hun trodde det sikkert ikke. Ja. Jeg som har nikkers, gummistøvler, lusekofte med elg på. Så her. Her, her står det. Oh, ja. Old nordisk mystikk omkring mordet på doktor Kaplin. Hva? Gammel runeinnskrift får uhyggelig aktualitet. I all verden. Se, la meg se. Ah, slått fast at mordvåpenet er en fibula. Professor Larsen hmm. Her står det Fredløs blant de døde er den som bryter gravens fred. På gammelnorsk veldaudig er sa Brytter? det for noe? Som har vepset deg på tungen? jeg blir hysterisk hvis du skal fortsette å være så morsom. Står det noe om Oluf? Nei, ikke det jeg kan se. Merkelig. Hva sier de andre avisene, da? Nei. Ikke noe om Oluf der heller, så vidt jeg kan se. Nå, Cassie, det er noe jeg må fortelle deg. Hva? Noe lite hyggelig. Å oh, nei, Henrik. Det står en mann utenfor huset igjen. Hva? Han holdt øye med meg da jeg gikk efter avisene. Han har en bil parkert opp i gaten også. Samme mann som i går? Jeg vet ikke, ikke det jeg tror, faktisk. Andre klær, i iallfall. Er... Han ligner svært på en sivil politimann. Hva Er det han vil oss, da? Han tak i Olufs fiolinkasse, selvsagt. Det skal han bli blå for. Vel, vel, vel. La oss slappe litt av, Cassie. Vi har jo ikke sovet noen av oss i hele natt. Det er en lang togreise foran oss. Og antagelig drar vi forgjeves, vennen min. Hva mener du med det? Du tror da ikke at Oluf har drept et menneske? Du tror da ikke det, Henrik? Jeg sa det til deg i natt, Cassie. Ja. Olufs temperament har mildt sagt vært skiftende i den senere tid. Snart oppspilt, snart søvnig. Ja. Han må jo ha vært hos denne doktor Kaplin. Hvorfor har han skjult for oss at han gikk til nervelege? Jeg skal bære den. Hva er det du snakker om? Nålen, vel. Denne, denne fibulaen. Ikke tale om. Det er min jobb. Skal politiet narres, for jeg tar på meg ansvaret. Det kunne hende det noe, Henrik. Cassie, du tror da ikke på noen sånn runeforbannelse? Selvsagt ikke, men en kan jo aldri vite. Du, det blir som jeg har sagt. Jeg bærer nålen. Jeg sa det først. Ja, Oppriktig talt. Du vet at alle slike funn fra oldtiden her i Norden er helt enestående fantasiløse. Hva har vi å vise frem, da? De andre har pyramider og greske billedstøtter og romerske keisertorv. Vi har en skarve fibula og noen gråstein i ring ved Sarpsborg. Fortidens Obos. Jeg har et forslag, Henrik. Mm. Du har ansvaret for nålen i fem timer. Så er det min tur i fem timer. Slik skifter vi på. Vel, la gå. Denne politimannen trodde oss visst da vi sa at Oluf er dratt alene, og at han reiste til Femundtrakten i stedet for Fagernes. Hva? Cassie, hvis vi skjønner at Oluf har gjort det vi frykter mest, da er det slutt med å narre politiet, ikke sant? Da må han melde seg. Er det en avtale? Eh, vi, vi, vi snakker ikke mer om det nå, Henrik. Du, kan vi ikke risikere å bli ransaket når vi går ut av huset reisekledd som vi er? ta den, du. Ja. Arkitekt Birkmann? Ja, dette er journalist Brenne i Morgenposten. Unnskyld at jeg forstyrrer så tidlig på dagen. Jeg skulle gjerne snakke med Oluf Birkmann. Han er uh, ikke til stede. De vet ikke når og hvor jeg kan treffe ham? Dessverre. Han er dratt på fjelltur med sin forlovede. Henrik! Skal jeg spørre når han er tilbake? Ja, det vet jeg dessverre ikke. Eh, hva gjelder det, forresten? De taler med hans far bare noe privat. Unnskyld bryderiet. Eh, adjø. Hvem var det? En journalist som spurte etter Oluf. Å oh, nei! Du sa jo at han var sammen med Inga. Ja, dessverre. Det glapp ut av meg. Og fyren er Petter Brenne. Blitz. Den verste bladnegeren i hele landet. Ja vel, redaktør. Nei, hør nei. Ikke mer enn to spalter, syns jeg. Nei, det eneste han ville ut med, var at gutten var dratt på fjelltur med sin forlovede. Mm. Mm. Nei, ja, ja, ja, jeg har sjekket opp det. Hun heter Inga Lund. Nei, jeg, jeg kan jo ikke dra til fjells etter parene jeg ikke vet hvor de er. Ja, for så vidt. Mine puttis er nyvasket. Et, et øyeblikk. Til musiker Oluf Birkmann som nå er på fottur alene i Femundtraktene. Alene? Oluf Birkmann vil be om å melde seg snarest til næreste lensmann eller politimyndighet. Oluf Birkmann er 23 år, 1,79 m høy, slank og har mørkt hår. Hører du det, Henrik? Han har kan hende med seg fiolinkassa si. Denne meldinga var fra Oslo kriminalpoliti. De sa alene. Og i Femundstraktene. Ja. Jeg ringer til kriminalpolitiet. Er du gal, Henrik? Det er da ikke spor merkelig at en far spør politiet om hvorfor hans sønn er eftersøkt. Jeg må og skal vite hva de vil. Du kan få høre her sammen med meg. Ja. Oslo politikammer. Kriminalavdelingen. God morgen. Har de førstebetjent Brynhildsen der? Et øyeblikk. Forsiktig nå. Du må ikke Hysj, da. Brynhildsen? Dette er arkitekt Birkmann. Jeg hørte nettopp på radioen. Vil De vennligst si meg hva dette skal bety? Jeg synes det er hensynsløst å sende ut den slags melding uten å underrette de pårørende først. Hva er det min sønn har gjort? Høyst sannsynlig har han ikke gjort noen ting. Men eh, vi vil gjerne ha noen opplysninger av ham snarest. Opplysninger? Nå skal De ta det med ro, herr Bjerkman. Antagelig er det hele en bagatell. Men um, Vel, vel de skjønner, eh, på doktor Kaplins kontor ble det i går ettermiddag funnet en fiolinbue. Fiolinbue? Ja, og noe tyder på at den tilhører deres sønn. Tyder på? Han er den eneste fiolinist i doktor Kaplins kartotek. Ja, og hva så? Eh, vi vil gjerne vite når han snakket med doktor Kaplin sist. Politiet har altså ikke annet å holde seg til enn en fiolinbue? Jeg synes de bør ta dette med ro. Vi mistenker ikke deres sønn for noe som helst. Det kan de også si til fruen deres. Mange takk. Adjø. Å, Henrik, han er ikke mistenkt. De vet ingenting om nålen. Er det ikke vidunderlig, da? Fiolinbuen hans er borte. Først fibulaen, ja. så buen. Dette er ikke særlig oppmuntrende. Ja, Men de vet jo ikke noe om fibulaen. Og ikke noe om fiolinbuen heller, egentlig. Kan han ikke være trygg nå, da? Hovedsaken er vel ikke hva politiet vet eller ikke vet. Hovedsaken er hva du og jeg nå står her og tror om Olof. Disse to tingene er litt i meste laget for meg. Du svikter ham, Henrik? Nei, jeg resonerer. Hør her. Vi kan ikke la fiolinkassen være igjen i huset når vi drar. Nei. Vi kan heller ikke ta den med oss til fjells. Hva gjør vi da? Vi setter den inn på oppbevaringen på Østbanen. Men hvordan skal vi få den dit, vennen min? Enten blir vi stanset med en gang vi kommer ut, og grepet i forsøk på å skjule bevismateriale, eller vi blir skygget til Østbanen. Og det går ut på ett. Du skal skygges, ikke jeg. Og? Først tar du en drosje. Så blir du skygget. Så drar du til kontoret og blir der i en times tid. I mellomtiden biler jeg ned til Østbanen og får fiolinen inn på oppbevaringen. Skjønner du? Ja. Jeg legger den i en pappeske. Ja, jeg skjønner du hva jeg mener? Jeg blir ikke skygget, for det er ingen til å skygge meg. Skal vi si vi møtes fem minutter før togavgang? Cassie, Cassie, hvilken forbryder har ikke verden tapt i deg? Jeg synes det begynner å gå sport i dette, jeg. Henrik? Kom hit bort til vinduet, du. Se, ser du hatten hans? Bak buskene. Han står der ennå. Jeg vet om en som skal få lang nese, jeg. Å, oh, Henrik. Hva er det? Ja, Dette er jo så forferdelig. Hva tror du Oluf gjør nå? Hva? Stakkars, stakkars gutten vår. Går jo opp til. Og så vet jo bjellekua veien til setra. Og så mm, binder vi alle de andre kuene fast i Og så kan de gå videre til setra mens vi ligger i teltet. Gud, vi kan ikke bli liggende i dette teltet. Det drypper inn på alle kanter. Har du tenkt å melde deg for lensmann, eller har du ikke? Åh, så lenge en lever, er en ikke død. Hold opp med de kunstnernykkene. Er du syk, Oluf? Nå er du sånn trett og rar igjen. Hm? Hvem er det? Jeg har hørt den plystringen flere ganger. Nei, det er ingenting. Vi kan ikke bli liggende her, Oluf. Du må gjøre noe. Jeg har hørt den lyden der flere ganger. Flytt deg! Skal se ut. Ja, så nå står den fyren bort på knausen der igjen. Det er det ikke bare vi som har lov til å gå i fjellet. Vi så ham på toget i går. Jeg så ham da jeg vasket meg i veken i morges også. Hva i verden er det han lurer på? Åh, samme kan det være. Har han lyst til å regne ned, så gjerne for meg. Jeg legger meg i hvert fall. Jeg skjønner ikke hvordan du plutselig kan bli så søvnig. Nå vil jeg vite det. Hva er det politiet vil der? Mm, jeg vet ikke. Jeg har ferie. Hva kan du ikke si det, da? Hva er det du har gjort? Ingenting. Ikke vær så sløv! Hvem i all verden er det som har fortalt at vi er i Femundtraktene? Det er temmelig langt fra Jotunheimen, syns du ikke? Mm. Tusen mil. Du var alene, sa de i radioen, og så gikk du i Femundtraktene med fiolin. Dette er jo som en dum drøm, Oluf. Kan det være en misforståelse? Sikkert. Sikkert. Oluf? Mm, ja? Er det egentlig noen vits å bli liggende her i regnværet? Kan vi ikke gå ned til hotellet og få tørket klærne? Det er jo bare en halv time dit. Jeg vil sove litt først. Men du har jo sovet i hele natt! For en time siden var du lys våken, og nå er du trett igjen. Hm, hva? Oluf? russere? Mm. Inga Inga, jeg Jeg, jeg, jeg syns vi skal gå videre. Jeg har ikke lyst til å gå ned der på det hotellet. <clears throat> Inga? Hva er det blitt av henne? Inga? Inga! Inga! Birkman? Oh, god dag. Dette er journalist Brenne. Er det fru Birkman? Ja. De har ikke Deres der, vel? Nei, han er ikke til stede. Tør jeg spørre når han blir å treffe? Arkitekt Birkmann er eh, dratt på ferie og kommer ikke tilbake før om 14 dager. Jeg kan ikke få hans adresse, tror jeg. Han er på fottur og har ingen adresse. Så de kommer ikke til å treffe ham, da? Nei. Nå. Ja ja, det er vel ikke noe å gjøre med det. <laughs> Unnskyld bryderiet. Eh, god morgen. Henrik. Hallo, vennen min. Vi har fire minutter igjen. Alt i orden? Ja, Fiolinkassen er avlevert, og jeg har lappen i vesken. Fibulaen også. Det var bra, for jeg ble skygget. Ja, jeg så bilen hans kjøre etter det. Hvor ble det av den? Den parkerte utenfor kontoret ti minutters tid. Aha. Og så kjørte den bort igjen. Du, denne journalisten venneringte. Hva? Nå igjen? Ja, denne gangen ville han snakke med deg. Med meg? Ja, jeg sa du var reist på ferie. thank frue rede til å gå ned i spisesalen. Og til å være et såkalt førsteklasses høyfjellshotell, så er ikke dette rare greiene, syns jeg. Lunkent vann, og det henger håndklær igjen etter dem som var her før oss. Uh, Henrik, har du drukket? Du, se ut av vinduet, da. Hæ? Har du sett make til utsikt? Ja, det er uh... Ja, men, ja, ja, Det er ikke særlig poetisk sagt, men jeg synes det er lidderlig vidunderlig. Si meg, har du glemt hvorfor vi er her, hva? Har du ikke vært nede i resepsjonen og spurt om de har sett Oluf og Ingar? Jeg kommer derfra nå. Det er derfor jeg er litt opprømt. Jeg har faktisk en god liten nyhet til en forandring. Oh, ja, ja, ja, men så kom med den da. Oluf og Inga var innom her i dag morges. Og Det sier du så rolig. De tok seg en kopp kaffe. Ja, Og så Og så dro de videre med en gang. Ja, Men nå vet vi da sånn noenlunde hvor de er. Ja, men Sa de hvilken vei de tok, da? Antagelig innover mot Turistforeningens nye hytte. Jeg har ringt dit, jeg gitt beskjed om at vi kommer i morgen. Og kan ikke gå med en gang. Men det er alt for sent. Du må være litt tålmodig. Ja, men... Det er umulig for oss å gå dit nå. Det er regn og tåke, og klokken er halv tre. Ja, det minner meg forresten om noe. Hva? Hit med den. Nå er det min tur. Din tur? Kom med nålen. Det er gått mer enn fem timer. Jeg beholder den, Henrik. Ikke tale om. Hit med den. Vær så snill. Cassie. Jeg liker ikke at du går med den. Ikke vær overtroisk. Hit med den, sa jeg. Hvem er mest overtroisk, du eller jeg? Ja, ja. Vær så god, da. Men om fem timer er det min tur igjen. Ja, takk. Ja. Så, nå har jeg den her i baklommen. Da er du vel trygg? Hm? Du har aldri hørt om vikingeforbannelser som treffer baksiden av moderne arkitekter? Cassie, du har vel oppbevaringsseddelen? Ja, trygt forvart. Henrik, ja, hva er det? Se der. Gjennom vinduet. Det er på tunet ved siden av stabburet. Uh, eh, ja. Det paret som står der og snakker. Ser du hvem hun er? Men du store Det er jo eh, Det er jo Ingar. Inga! Inga! Men du Hva i all verden? Hun løp sin vei. Hvorfor løp hun, tror du? Hvem var hun sammen med? Skynd deg etter henne, Henrik. Jeg kommer etter. Jeg eh, må bare opp på rommet og, og bytte sko. Ja, Ålreit, gå du. Jeg, jeg løper etter henne. Ja, hvor har jeg nå gjort av oh, Herregud, hvem har rotet her inne? Og så vesken min. Å oh, nei, hva skal dette bety? Henrik! Henrik! Hun ble borte for meg. Hva er det? Henrik, det har hendt noe! Hva har hendt? Det har vært noen her! Vesken min er forsvunnet! Radioteatret har sendt 'Runenes forbannelse' av Odd Eidem. Del to i kriminalstafetten 'Fredløs blant de døde'. De som var med, professor Larsen, Sverre Hansen, Journalist Brenne, kalt Blitz, Ole Jørgen Nilsen. Førstebetjent Brynildsen, Finn Kvalem. Kessi Birkmann, Ingrid Vardun. Henrik Birkmann, Frank Robert. Oluf Birkmann, Øystein Wiik. Inga Lund, Hilde Sofie Plau. Dessuten medvirket Per Riste. Musikken til serien er laget av Gunnar Sønstevold. Den tekniske regien er ved Fredrik Berg, og instruktør er Paul Skoe. Radioteatret sender 'Fredløs blant de døde'. En kriminalstafett i seks deler. Musikk Gunnar Sønstevold. Instruktør Paul Skoe. Tredje del 'Gjengangernatt' av André Bjerke. Mandag 2. juli 1956 blir nervelegen dr. Kaplin funnet drept på kontoret i sitt hjem på Drammensveien i Oslo. Av en halvpart som sitter igjen i såret, kan politiet fastslå at mordvåpenet må ha vært en såkalt bøylenål fra vikingtiden. Dr. Kaplin var en stor samler av oldsaker. I sønnen Olufs fiolinkasse finner ekteparet Kessi og Henrik Birkmann en slik bøylenål, brukket. Det viser seg at Oluf er i politiets søkelys på grunn av en fiolinbue som ble funnet på mordstedet. Oluf selv er sammen med sin forlovede Inga nettopp reist til Jotunheimen. Av arkeologen professor Larsen får journalist Petter Brenne, kjent som signaturen Blitz, vite at det knytter seg en forbannelse til nålen. Fredløs blant de døde er den som bryter gravens fred. Om morgenen, dagen etter mordet, drar Kessie og Henrik Birkmann for å finne Inga og Oluf, som nå er etterlyst av politiet. Fiolinkassen har de lagt inn på oppbevaringen på Østbanen, men bøylenålen har de tatt med seg. På høyfjellshotellet får de plutselig se Inga i snakk med en fremmed mann. Hun løper sin vei da de roper på henne, og like etterpå oppdager Kessie at noen har vært på rommet deres og stjålet vesken hennes. Tirsdag 3. juli klokka 15. Vel, vi slår oss ned her, Køssi. Vi må få noe å spise. Hallo, frøken? Ja, jeg eier ikke matlyst. Vel, vel. Bøylenålen er i hvert fall i god behold i baklommen min. Ja, og gudskjelov at jeg hadde omtanke nok til å ta den oppbevaringsseddelen ut av vesken og gjemme den på brystet. Det skulle tatt seg ut om vi hadde mistet den. Nå, de pleier ikke å være så umedgjørlige når en kontrollseddel er kommet bort. Ja, Men sett at noen har stjålet vesken min nettopp for å sikre seg den seddelen, Henrik. Altså for å få tak i fiolinkassen. Vi er jo blitt skygget. Noen kan ha sett at jeg leverte den inn. Jeg tør ikke å tenke på det. Du kan jo ha mistet vesken på toget. Ja, nei, jeg mister aldri noe. Nei, det er en tyv her på hotellet. Ja, blir det en serveringsdamen, da. Hallo! var besynderlig som Inga oppførte seg, forresten. Løp da jeg ropte på henne. Er jenta redd for meg? <laughs> Som om noen kunne være redd for deg, gutten min. Du, Henrik. Den mannen der borte. Han Det Er ikke det um... Jo visst. Det var han Inga snakket med ute ved stabburet i sted. Ja. Et øyeblikk, du. Unnskyld. Jeg er arkitekt Henrik Birkmann. Mørk de forstår eh, Jeg så at De snakket med Inga Lund ute på tunet her nettopp. Jeg er hennes tilkommende svigerfar og vil gjerne vite hvor hun oppholder seg i øyeblikket. Kan De si meg det? De tar feil, herr Birkman. Hva, Hager? Jeg sier de tar feil. De er ikke Inga Lunds tilkommende svigerfar. Hva i all verden er det de sier? Herr Birkman, hva har De å gjøre her oppe i fjellet? De burde heller holde dem til deres trygge villastrøk i Oslo. En vestkanthave med visne syriner og popler. Det er stedet for dem. Men um... Reis hjem igjen. Farvel. Nå er vi forskammet. Hva sa han? Nei, det var for dumt. Han var gal, eller full. Hva i all verden har Inga hatt med han der å gjøre? Det er et uhyggelig ansikt på den mannen. Så livløst og voksaktig og samtidig altså, truende. Det fikk meg til å tenke på Og Hva da? Den runeinnskriften 'Fredløs blant de døde'. Nei, nå er du overspent, Cassie. Fyren var full, da. Skal vi da aldri få noe, noe servering her, da? Hallo, frøken! Vent litt, forresten. Hæ? Mannen vet hvor vi bor. Og? Han mumlet noe om Vestkanthavet med visne syrener. Kan det være han som spionerte utenfor huset vårt i går og i dag morges? En politimann, altså. Henrik, vi må komme oss av gårde med en gang. Vi må finne Oluf i dag. Det haster. Det er fare på ferde. Det er for sent på dagen, Cassie. Om noen få timer Bare sitt og vent på den serveringsdamen, du. Jeg drar iallfall. Ålreit, ålreit. Det blir som du vil som vanlig. Hallo! Herr Brenne? Ja, nå har jeg forbindelse med Oslo. Ja, greit, det. Jeg setter over, jeg. Ja Skulle Kan jeg stå til tjeneste med? Brenne? Unnskyld, partiet. Var det journalist Brenne fra Oslo som eh, Ja, ja, stemmer det, ja. Det, den kjente Blitz. <laughs> Den kom for en eh, times tid siden. Cassie, mm? kan det tenkes at eh, at han følger efter oss? Uh, går det ikke noen buss til Turistforeningens hytte? Å oh, oh, oh nei, frue. Det, det, måtte i så fall være et uh, helikopter, det. <laughs> Terrenget er nok så kronglete, vet De. Ja vel, vel, så får vi altså gå. Eh, er det langt? Ja, det tar nok uh, et par-tre timer. skal vi se Altså, døkk tar åt venstre her ved Svartmyre, og så følger stigen videre rett over fjellet beklager. Ja, takk skal De ha. Men, eh, men jeg tror nok jeg vil fraråde dere å starte nå i ettermiddag. Det ser ut til å bli skødde, og terrenget er som sagt nokså vanskelig. Ja, stigen går langs med et juv, og så Der kan du selv høre, Cassie. Vi kan jo ikke... Vil du at jeg skal gå alene, Henrik? herregud. Ja, ja, ja, ja, vennen min. Jeg har brukket kravbenet for din skyld før. Hvorfor ikke nakken også? Uh, si meg, portier, Bor det en herre ved navn Mørk eh, her på hotellet? Mørk? Ja. Et øyeblikk eh, Skal vi se mm, Nei. Nei. Nei, frue. En tynn, blek mann. Eh, ja, svært blek. Sånn cirka i 35-årsalderen. Mm -hmm. Han har langt, langt lyst, flisete hår. Og så har han et arr i tinningen. Ja. Brune sportsklær. Ja, noen avskyelige grønne strømper. Meget usympatisk. Mm, nei, dessverre. De må da iallfall ha sett ham? Ja, Det var et uh, godt signalement, frue, men eh, noen slik person har jeg ikke sett. Det er bare rart. Henrik, vi går. Jeg tror vi gjorde en feil da vi ga kvinnene stemmerett. Fotnote. Jevnfør mine bemerkninger om pollanalysen, side 212 FF. Har De det, frøken Sandvik? Ja vel, professor. Vil De lese det siste avsnittet for meg? Det best belyste haugbrott, dvs. Si innbrudd i gravkammer, har Oseberg funnet gitt oss. Det påfallende her er at skjelettdelen lå strødd hulter til bulter i graven, og det var såre lite igjen av selve Osebergdronningens skjelett. Det virker som om det skulle ha funnet sted en slags kamp mellom gravrøveren og den gravlagte. Vi har sett kamp i gåseøyne. Mhm. Dette er jo ren og skjær overtro. Ja vel. Professor A. W. Brøggers teori går ut på at hensikten med haugbrottet var ikke å ranne gull og sølv, det var den døde selv som var innbruddets mål. Haugbryteren søkte å tilintetgjøre den døde og umuliggjøre graven som bolig. Ja, den siste setning i anførselstegn. Ja. Dette er professor Brøggers formulering, ikke min. Ja, takk, vi går videre. Det forundrer meg at en fremragende arkeolog som professor Brøgger Professor Larsens kontor, vær så god. Et øyeblikk. Det er en herre som vil snakke med Den, professor. Åh, oh, er det fordømte avisbladet igjen? Jeg oppfatter dessverre ikke navnet ordentlig. Ja, går det ikke an å få kjøpt en rottegift mot journalister? Ja, hallo, hva er det nå, da? Vi har urett, professor Larsen. Har jeg eh, Hva for noe? Det er ikke sant, det de har uttalt til avisen. Det er ikke barnslig overtro at de døde hevner seg. Hva eh, ja, Hvem er det jeg taler med? De har jo selv brutt de gamles graver, professor hevnen kan ramme dem selv hvis de ikke holder dem unna slike gjenstander. Hva, hva, hva er det De øh, mener med å Vent og se. Høvdbryter. Hvem er det jeg taler med? Hallo? Hallo? Nei, dette er det frekkeste. Var det pressen? Eh, Sinnsforvirret menneske. Denne Cappelin-saken er jo et folk til de rene, rene bygdetullinger. jeg skulle aldri uttalt meg til denne bladnegeren. Blitz eller, eller Brenn eller hva det nå er han heter. Ja, der ser man virkningen av den moderne sensasjonsjournalistikk. <clears throat> Kanskje vi skal uh... Ja, la oss komme videre. Det forundrer meg at en fremragende arkeolog som Morsom sak, dette, Brynildsen. Caplin-saken, ja. Du kan så si, Strand. En artig avveksling fra den vanlige tredemøllen. <laughs> tredemølle, ja. Åh, det er ikke som da jeg leste Knut Gribb og bestemte meg for å bli detektiv. <laughs> om en enda kunne få lov til å arrestere en ja, en pornografisk forfatter, om ikke annet. Du er på feil sted i avdelingen, Strand. <laughs> Denne Caplin-affæren har fått meg til å innse at vi har en lang og spennende fortid. Å? Ja, virkelig kriminalhistorie. Vet du, jeg har ligget og lest nordisk arkeologi i hele natt. Ja, du er heldig, du. Myrdet med bøylenåler fra vikingtiden. Det er da litt Knut Gribshus over den saken. Har du noen eh, andre spor enn eh, fiolinbuen? Mistenker du Oluf Birkman? Tja, hva skal jeg si? Iallfall må vi få tak i ham. Ja. Nå er han jo etterlyst gjennom radioen. Hvis han ikke har meldt seg i løpet av morgendagen, så må vi sette alle landets lensmenn i sving. Du, Hva slags menneske var denne doktor Kaplin egentlig? En sær fyr. Ingen venner. Ingen fiender. Bodde mutters alene i det store huset ute på Drammensveien. Bare sammen med denne hushjelpen. Hun som fant liket? Nettopp. Men han later til å ha hatt en merkelig makt over mennesker. Derav hans renommé som nervelege. Eh, du har gått gjennom eh, pasientkartoteket? Ja. Det var mange kunstnere der. Svært mange kunstnere. Eh, Brynnelsen Ja så vil hun det? Ja, send henne opp. Du, det var denne hushjelpen til Kaplin Hun har noe nytt å fortelle meg. Du, kan ikke jeg få lov å høre på? Som gammel leser av mystikk og detektivmagasiner. Ja, gjerne det. Det du sa om eh, Kaplins pasienter, at det var mange kunstnere blant dem, er det så rart, forresten? Ja, kunstnere skal jo ha dårlige nerver, de. Er ikke det liksom en del av yrket, da? Jeg har snakket med noen av disse pasientene i dag, og der tror jeg nok at jeg har funnet et virkelig spor. Et spor? Hva da? De har ikke fått bedre nerver av å gå i behandling hos doktor Kaplin. Han var dårlig for nervene, denne nervelegen. Så nervøs du er, Oluf. Faen! Jeg får ikke skikk på denne elendige primusen. La meg gjøre det. Vi reklamefolk er praktiske. Nå skal det bli kaffe. De bør vel være fremme ved hytta før det er mørkt. Vil du ikke ta ned teltet? Snart. Du har ennå ikke fortalt hvorfor du plutselig forsvant og var vekk i to timer. Jeg skal si det. Hvis du vil holde opp med å ha hemmeligheter for meg. Hvorfor etterlyste kriminalpolitiet deg i radio? <laughs> Jeg har jo sagt at det hele er en misforståelse. Legger du deg igjen? Sleng meg bare litt nedpå. Det er noe jeg vil vite, Oluf. Denne etterlysningen. Har det noe å gjøre med drapet på nervelegen din? Tøv. Tøv, alt sammen. Hvorfor gikk du til ham, Oluf? Hva slags medisiner er det han har gitt deg? Hva mener du? Det er bare denne søvnigheten. Jeg kjenner deg nesten ikke igjen. Oppfarende og apatisk annethvert minutt. Er det en medisin du har fått? Inga! Ja, gutten min. Si det, elskede. Si det. Altså Det er noe som... Noe Nei. Du må ikke holde på det lenger. Du blir syk av å tie med det. Nå er kaffen ferdig, og du trenger kaffe. Masse svart, rykende varm kaffe. Så kan vi snakke våkent og rolig ut med hverandre. Du har da tillit til meg, Oluf. Du stoler deg på meg. Gjør du ikke det? Jo, dette er Det er bare det at det, det, det er noe jeg ikke husker ordentlig. Noe du ikke husker? Har du hatt et hukommelsestap? Det, det er som om eh, når, når, jeg forsøker å nærme meg det, så blir det plutselig vekk. Så ser jeg bare en stor En sky. En lodden, stor sky. Og jeg går inn i skyen, så er det Gutten liksom- min, du må ikke lukke deg lenger. Altså. Du er vel glad i meg, Oluf? Er du glad i meg? Oluf? Sover du? Gud, han sover igjen! Hva er dette? Oluf? Oluf! Du skal få kaffe. Oluf! Dette er min kollega, kriminalbetjent Strand. God dag. God dag. Og dette er eh, Ja, hva var navnet deres igjen? Edvarda Aafjord. Ja visst. Aafjord var det. De har altså noe nytt å fortelle meg? Noe de ikke nevnte under forhøret i går? Jeg skammer meg litt for å si det, og forresten Ja, hjemme så hadde vi gått til presten med det, og ikke til landsmann Nå? Det var altså det herrane museumet. Museet? Han kalte nå for det, han Cappelin. Ah, jeg skjønner. Det rommet hvor han oppbevarte oldsakene sine. Just det, ja. Jeg burde visst sett litt nærmere på det under åstedsbefaringen. Det pleide å stå låst, ikke sant? Det var strengt forbudt å gå inn der. Ingen fikk lov til å røre det gamle skrotet hans. Knapp nok se på det. Ikke så rart, kanskje. Samlere er vel sånn. Men eh, de måtte vel av og til eh, tørke støv og gjøre rent der inne? Men bare når han sto og fulgte meg med øynene. Ja, det ene øyet, altså. Det andre var glassøye, så dere vet. Men jeg er sikker på at han så på meg med det òg. <laughs> Eh, kan De fortelle meg noe som kaster lys over mordsaken, frøken Åfjord? Om netten så hørte jeg at han gikk inn der sjøl, og var der lenge. Imellom skjold og seletøy og vevstoler og kister. Midt på natta! Ofte så hørte jeg stemmen hans, og noen svarte. Hadde han besøk? Nei, det var ingen andre der enn han sjøl, unntatt vikingen. Vikingen? Ja, det er en voksfigur, altså. Men venerisk livaktig. Med hår og skjegg og <laughs> samme slags glassøyne som han Cappelin. Utspjåka med hjelm på hodet og bue og pilkogger og grå kapper. Eller ei slags eh, helsetrøye fra vikingetida. <laughs> De mener ringbrynje? Ja, Det er ikke noe å flire ut av. Vi er vant med litt av hvert nordpå. Jeg kommer ifra ei øy hvor de tjorer kirka med kjetting, så hun ikke skal bløse på skyen om vinteren og vi ser og hører mye rart, både til lands og til vanns. Men det herrene Nei, ikke ei natt til. Det er et mirakel at jeg har holdt ut hittil. Hva er det egentlig de vil fortelle meg om dette museet? Det går en haugbonde der om nettene. En haugbonde? Ja, en som er lagt i haug. De mener å si at det spøker der? Midt på blankeste Drammensveien, ja. Er det så rart? Det kommer jo ifra gravhauga, alt det gamle skrotet. At ikke folk har vett å la dauinga være i fred. Hva skjedde i natt, frøken Hafjord? Det var et sjokk det der han i går med han Cappelin. Men jeg hadde ikke noe annet sted å være i natt enn det store, tomme huset, så jeg ba o Lilly om å komme og ligge over hos meg. Jeg er ikke mørkeredd, men akkurat den natta Ja, jeg forstår. Og hva var det som skjedde? Vi lå på hver vår sofa oppe på kammerset mitt og leste ukeblad. Koselig kammers du har, Edvarda. Ikke fullt så koselig ellers her i huset. Hun Klara Klok, hun er så klok, altså. Mm. Vet du hva hun sier her? Ja. At det gjelder å tale ut med hverandre. Ja. Det var det som var i veien med han Kaplin, tror jeg. Åh. Han gikk og bar på noe skremmende til det endte med forferdelse. Fikk jeg snakke snakka, mamma, er du snill. Du, har du litt vann? Det sprenger på badet. Rett over gangen. Må jeg gå helt over gangen? <laughs> Har du fått isjas, eller er du redd? Nei, ikke redd akkurat, men Ja, ja. Knuste du glasset? Jeg så et lysglimt nedenunder. Du har glimt i øyet, Lilly. Ta det her Anne, bladet. Her står alt om kjærligheten. Nesten, altså. Jeg orker liksom ikke å lese i kveld. Hvor lenge har du hatt post her i huset? Et år. Å, jøss. Yes. Ja, du har gode nerver, altså. Hørte du det? Hva for noe? Den lyden. Du har sus i ørene. Neimen, der var den igjen. Du har rett. Det kom nedenifra. Ifra museet. Å, kors. Vi må gå ned og se hva det er for noe. Nei, jeg tør ikke, altså. Jeg tør ikke. Du har vært for lite i lag med mannfolk, Lilly. Kom nå. Skal du med den tollekniven, da? Skal vi bruke den til å stikke med? Det er godt å holde i stål når det er haugbona i huset. Hva er det du prater om? Du vet at man skal kaste stål over dauingene. Kom. Jøssa, så mye bråkere Hvis det er noen der, så må han jo ha hørt oss. Vi har hørt han også. Det går opp i opp. Se! Døra står på gløtt. Det er dør Edvard Du dør ikke før enn du skal. Jeg går rett inn og slår på lyset. Kom etter. Å, at du tør! Jeg har vært ute for ei uværsnatt før. Tomt. Å, oh, takk og pris. Vi har sus i ørene, Lilly. Nei. Nei, jøss. Yes. Så mange gamle ting. Ja. Er sånt noe å samle på? Nei, det er det så vest ikke. Det er sånt gården det der. Og se her, ser ut som en slags sånn Nei! Hva det er? Det er figuren der, han rører på seg. Kors i alle dager. Kast over over den der! Kast over! Og det var det hele, frøken Åfjord? Det hele. Kunne du ha vært stort mer? Dette levende, hva var det? Tolkniven trefte en sånn bronselur som hang på veggen, og så deisa han i golvet Og så? Ja, så sansa ikke vi mer. Vi rente opp trappa og inn på kammerset. Og stengte døra og satte kommoden fremfor henne og dragkista og begge sengene. Det ble en uh, eh, våknatt, med andre ord? <laughs> Så lang som hele vinteren nordafor. Men nå drar jeg på timen. Jeg blir ikke et minutt lenger i det der huset. Dra nå hjem og bli der noen timer til, er De snill. Så kommer jeg og overtar nøklene. Før det blir mørkt. Kors på halsen. Kors på halsen. Farvel, frøken Håfjord. Og takk for opplysningene. Adjø begge to. Adjø. Tenk, hun er gitt for politiet. <laughs> det har jeg ikke sett før. Nå, hva synes du? Skjønn som selve midnattssola. Jeg mener, eh, det er en morsom sak eh, du har fått. Den blir morsommere og morsommere. Jeg misunner deg. Nei, jeg får nok dra tilbake til sykkeltyveriene og bonden som mistet lommeboka på Østbanetoalettet. Du, Strand, kunne du tenke deg å tilbringe natten i eh, Drammensveien 74? Du mener i spøkelseshuset? Nettopp. Siden dette smaker av innbrudd, kan det vel kalles en sak for tyveriavsnittet. Og for å si med frøken Aafjord, jeg er ikke mørkredd ellers, men akkurat denne Brynildsen, natten jeg gullforgyller deg. Det blir den beste natt i hele mitt liv. Tirsdag 3. juli klokka 19.30. Vi skulle da vært fremme nå. Er du sikker på at vi ikke har tatt feil av veien, Henrik? Jeg vet ikke, vi tok jo da til venstre ved Svartmyra, som portieren sa. Ja, Men to-tre timer, sa han. Jeg synes vi har gått siden vi var små. Jeg. Sånne terrengangivelser er beregnet på frisksportere. Ikke på middelaldrende ektefar. Oh, nei, nei, nei. Jeg må ta en pust i bakken, jeg. Ja. Uh. Er det ikke snart min tur til å bære bøylenålen? Og... Få se på klokken. Uh, nei. Det er enda en halv time igjen. Tror du stadig på runeforbannelser? Jeg vet ikke hva jeg skal tro på lenger. Jeg vet bare at vi må finne Oluf i kveld, om vi så skal til Beringstredet. Slik piker er vil gamle Norge ha Henrik! Hysj! Jeg tror det er noen som følger etter oss. Det var noen som beveget seg der nede ved skrenten. Nei, jo, det kan være et dyr. Nei, nei, nei, det var et menneske. Jeg så det. Du skal se, det er andre mennesker i fjellet om sommeren også. Jeg ser ikke noe, jeg. Men denne tåken begynner å bli Det er en som vil at vi ikke skal se ham, da, forstår du vel. Tror du vi blir skygget her også? Av den fyren på hotellet? Langt ifra. Han virket som om Ja, han virket som om han ville oss vondt. Mm. Nei, vi, vi må komme oss videre. Vi, det, det mørkner. Ja, tåken blir tettere og tettere. Jeg advarer den mot denne turen. Æsj, mannfolk skal bestandig få rett. De tar feil, unge frue. Det er kvinnen som alltid får rett. Vi menn, vi bare har rett, vi. Der så jeg det igjen. Det er noen bak oss. Ja, vent, da. Vent. Jeg går rundt knausen her og undersøker, jeg. Hold det her så lenge. Vil du gå fra meg? Nei, ikke tale om jeg blir med. Hold deg her, sa jeg. Jeg er straks tilbake. Ja, gå forsiktig da, Henrik. Tenk på juvet. Ja, ja, ja. nå er det da gått minst fem minutter. Hvor blir det av ham, da? Henrik! Henrik! Henrik! Å, gud! Det er jo han som har nålen. hvor er han, da? spøkelsestimen, da, Strand. Det er vel første gang i din praksis også at du er på åndejakt. Men ikke siste, håper jeg. Hvorfor har vi ikke en eh, avdeling for sånt på kriminalen? <laughs> Søkningen til etaten er altfor liten. Dette ville hjelpe Brynildsen. <laughs> Sier du det? Jeg tror du har litt spesielle interesser, Strand. Mye rart her inne, gitt. Jeg kan ikke tenne lys. Nei, nei, gjengangere liker ikke elektrisitet, sies det. Vi får greie oss med fullmånen. Slike oldsakssamlinger gjør seg forresten best i månelys. Du, disse små figurene, hva er det? Det er spillebrikker av horn fra en av storhaugene. Karmøyfunnene. Du, se på de armringene der. Ja. Der, ja. De er fra samme grav. Oh. Hamret gull. Det er flotte saker. hva? Du, og der! Der inne i kroken der. Ja, der står den berømte voksfiguren, ja. En mørjarl i fullt krigsutstyr. Jammen er livaktig. Særlig i måneskinn. Hallo, gammelen. Litt hull låt i brystet på deg, hva? Er du blitt forkjøla av å ligge så lenge i haugen? Hysj! Hva er det? Fort! Still deg bak skjermen der borte. Kommer det noen? Ja. Strand, hold øye med voksfiguren. Hva? Jeg sier hold øye med voksfiguren. Radioteatret har sendt Gjengangernatt av André Bjerke. Tredje del av kriminalstafetten Fredløs blant de døde. De som var med Kessie Birkmann, Ingrid Vardund, Henrik Birkmann, Frank Robert, Mørk, Lasse Lintner, professor Larsen, Sverre Hansen, frøken Sandvik, Marianne Mørk, førstebetjent Brynildsen, Finn Kvalem, kriminalbetjent Strand, Hans Ola Sørli, Inga Hilde Sofie Plau, Oluf Øystein Vik, Edvarda Aafjord, Kine Hellebust, Lilly, Inger Teien. Musikken er laget av Gunnar Sønstevold. Teknisk regi Fredrik Berg instruktør Paul Skoe. Radioteatret sender 'Fredløs blant de døde', en kriminalstafett i seks deler. Musikk Gunnar Sønstevold. Instruktør Paul Skoe. Fjerde del Når kvinner ikke vil av Valdemar Brøgger. Mandag 2. juli 1956 blir nervelegen dr. Kaplin funnet drept på kontoret i sitt hjem. Dagen etter drar ekteparet Kessi og Henrik Birkman til fjells for å lete etter sin sønn Oluf, som ettersøkes av politiet i forbindelse med mordet. Med seg har de en fibula, en bøylenål fra vikingtiden, som de har funnet i Olufs fiolinkasse, og som kan være mordvåpenet. Det knytter seg en gammel forbannelse til denne nålen. De ser Olufs forlovede Inga i snakk med en fremmed mann. Inga forsvinner, men mannen, Mørk kaller han seg, prøver å true Birkmans til å dra tilbake til Oslo. Likevel legger de sent på ettermiddagen ut på sin jakt etter Oluf. Underveis blir Henrik borte for Cassie. I mellomtiden har kriminalbetjent Brynildsen fått vite av doktor Kaplins hushjelp, Edvarda Åfjord, at det foregår noe hjemme hos Kaplin. Natten etter mordet hørte hun lyder i Kaplins private museum, og en mannshøy voksfigur av en viking beveget seg. Brynildsen og hans kollega betjent Strand drar til Caprins hus om kvelden for å holde vakt og for å holde øye med voksfiguren. Så er det morgen, onsdag 4. juli. God morgen, Brynildsen. Hvordan står det til i denne årlige morgenstund? Takk som spør, Blitz. Riktig bra. Riktig bra? Ja, ja, ja. Sånn her skinnet kan berøre. Jeg syns du ser både blek og trett ut. Det hender jo iblant at det blir litt lite søvn i denne jobben. Jaså. Hva var det som holdt deg våken i natt, da? Litt av hvert. Ja, du har sannelig ikke lett for å forsnakke deg, Brynildsen. Du kjenner meg godt nok, Blitz, til å vite at jeg snakker ut når jeg kan. Men akkurat nå vil kriminalsjefen at det ikke skal sies for mye. Det kan skade etterforskningen. Ja, kan det skade etterforskningen om folk får greie på at de to gløggeste sporhundene vi har, Drev og jaget fredløse haugbønder på Drammensveien midt på natten? Og hvor har du så det fra? Hadde en avtale, ikke sant? Du lovte å holde meg underrettet hvis det skjedde noe i kaplinsaken Men så hørte jeg ikke et ord, og derfor syntes jeg det var best å etterforske litt på egen hånd. Og så fant du ut at Strand og jeg jaget haugbønder. Fra hvem? Skal vi si eh, at en liten fugl sang om det. Nå, var det Mørejarlen? Det var ingenting, Blitz. Unge frøken Aafjord har en svært livlig fantasi. Og mordet har skaket henne opp, som rimelig kan være. Mm, hvorfor har dere forseglet museet der? Fordi vi gjerne vil se litt nærmere på oldsakene til doktor Kablin. Ah, det er altså ikke sant at voksfiguren gikk i gulvet med et brak. Ah, de burde ha kastet stål over den, de også, som Edvarda gjorde. Jeg Ikke tøv. <laughs> jeg får bruke det som overskrift. Mørjarl går i gulvet, politiet nekter, merkelige hallucinasjoner i caplin Du er iblant litt av en plageblits Edvard Edvarda lovte dyrt og hellig å holde tett i 48 timer. Mm, du regnet ikke med min skjerm og overtalelsesevne. Ah, si meg nå den hele og fulle sannhet av Brynildsen. Så skal jeg ikke skrive mer enn det du ønsker. Ok. Nå, vi sto der altså, Strand og jeg, og ventet. Strand, hold øye med voksfiguren. Hva? Jeg sier Hold øye med voksfiguren! Det er noen her inne. Tenn lykten din. Ingen her. Det må komme inne fra kontoret. Stå stille. Ikke rør deg. Det kom fra Hålen. Fra kontoret, helt sikkert. Jeg går inn og ser etter. Så tar jeg Hålen. Strand, det er ingen her. Finner du noe? Nei. Det er som bare pokker. Han eh, gikk så for smerte er Hva sa jeg? At vi skulle holde øye med den. Vi sprang vår vei begge to, men dette er ikke spøkeri, Brynildsen. Se her! Voksfiguren er hul. Det er bygd en hel metallkasse inn i brystet på den. Med åpning i ryggen. Men eh, hvordan kan noen ha kommet inn hit mens du sto ute i hallen og jeg var inne på kontoret? Det er jo bare to dører. Nei, du står og ser rett på den tredje døren, Strand. Der. Like ved siden av voksfiguren. Ja, det er jo bare et veggskap. Prøv å åpne. Den fører rett ut i korridoren. Og da kjeltringen hadde lokket oss ut med den sinnssvake latteren sin, kom han inn der, åpnet ryggen på mørejarlen, tok det som lå der inne, og stakk av. Hm. Det må ha vært en uh, sinnssyk som var på ferie. Å nei da. Desperat kanskje, men ikke sinnssyk. Det var noe i brystkassen på Mørjarlen som han på død og liv måtte ha tak i. Og det greide han. Hva skulle det være? Narkotika. Det er derfor kriminalsjefen ikke vil ha de avisene før tidligst i overmorgen. Til da regner vi med å ha fått klarhet i saken. Hvordan da? Ja, du vet. Når en narkotikaleverandør forsvinner, blir situasjonen katastrofal for kundene hans. De må ha mer gift, koste hva det koste vil. En av dem var smart nok til å tømme lageret hans. Narkotika Det hører liksom ikke hjemme her i lille Norge. I hvert fall ikke annet enn i kriminalromaner. Var det ikke så at frøken Edvarda hørte en eller annen i museet natt til i går også? Bare noen timer etter at Caplin ble drept? Jo. Vi finner nok en forklaring på det siden. Det viktigste for øyeblikket er at de som ikke har noe lager av rusgift, enten må søke lege eller tørnet gærne og havnet på psykiatrisk. Og dermed får vi det bekreftet. At Kaplin drev med narkotikaomsetning? Ja. Det er ting som tyder på at han planmessig gjorde pasientene sine narkomane. <laughs> Dødt og pine. Og når de var kommet langt nok, nektet han å skrive flere resepter til dem. Og tilbød smuglervarer i stedet, hva? Akkurat. Og prisene var naturligvis deretter. Men at en anerkjent og aktet lege som Dr. Kaplin ville gi seg inn på noe sånt? Ja, Bare risikoen for at det ville sprekke. At en eller annen av pasientene Jo, men eh, svaret må nok søkes i at Kaplin hadde sin hunger, som krevde tilfredsstillelse. Ja, jeg sikter til museet hans. Denne lidenskapen for å samle oldsaker. Ja, selvsagt. Vel, da må vi tenke oss at morderen var um... Et av offrene, ja. En mann eller en kvinne som ikke hadde råd til å betale lenger. Du har eh, gjennomgått kartoteket hans, ikke sant? Jo. Vi regner faktisk med at morderen finnes der. Og denne Oluf Birkman? Ja. Vi fant navnet hans der. Han har gått til behandling i de to siste månedene for kronisk depresjon. Har han eh, meldt seg nå? Nei. Og sant å si virker jo det nokså mistenkelig. Mm, si meg, Brynildsen, ser denne Oluf gutteaktig ut? Med langt, mørkt hår, mørkeblå øyne, stor munn. Ja, jeg skal se på signalementet. Se, her har vi det. Her, ja. 23 år, 1,79 høy, slank, mørkt hår, mørkeblå øyne. Ja, det stemmer. Rett nese, stor munn. Ja, akkurat. Hvordan det? Da ble han sett i forgårs. Mandag ved tre tiden Han kom styrtende ut av huset til doktor Kaplin med bustet hår og ville øyne. Nå da? Hvordan vet du det? Jeg spurte i tobaksbutikken rett over gaten. <laughs> Gjør ikke dere sånt? Spør i tobaksbutikker <clears throat> Det der skal jeg få sjekket opp med en eneste gang. Hadde han fiolinkassen med? Ja, det sa ikke damen noe om. Men han var veldig opphisset. Holdt på å bli overkjørt han skrådde over gaten. Hm. Ja, dette er i så fall ille for arkitekt Birkman og fruen hans. Ja. Visste du at Birkman har dårlig økonomi? Nei. <laughs> Det kan være forklaringen på at gutten ikke kunne skaffe penger. Til narkotika, mener du? I så fall behøver vi neppe anstrenge oss for å finne ham. Hvordan det? Forutsatt at det ikke var han som spøkte på Drammensveien i natt. Og det tror jeg ikke. Har han vært uten narkotika i snart to døgn? Det betyr at han er på sammenbruddets rand der oppe i fjellet. Eller hvor han enn er. Mm -hmm. Snart faller han som en moden frukt. er det, Oluf? Bare det at jeg Jeg tror ikke jeg greier det stort lenger. Skal jeg koke mer kaffe til deg? Nei. Har du en røyk? Her. La meg tenne på den. Sånn som du skjelver på hendene. Åh, det er godt. Det, det spiller ingen rolle. Kan du ikke snakke ut med meg da, Oluf? Prøv, i hvert fall. Du kan ikke mm? Vel, vel. Jeg kan ikke huske steinalderdansen. Din egen komposisjon? Men du spilte den jo senest i forgårs hos denne musikkdirektøren. Nei. Ja, men du sa jo da jeg traff deg på ettermiddagen, at han hadde sagt at det var noe av det mest lovende som han <laughs> Det ville han ha sagt hvis jeg hadde vært hos han og spilt den. Men jeg var det ikke. Men hvorfor var du ikke det, da? Fordi jeg ikke var meg selv. Men Inga, du skal gå fra meg nå. Hva er det du tuller med? Du skal ikke binde deg til en slik som meg. Gå mens det ennå er tid. Dumme Oluf. Tror du jeg går fra den jeg elsker? Du ville ikke elske meg hvis du visste hvordan jeg er. Jeg vet hvordan du er. Og det er derfor jeg elsker deg. Jeg kommer til å havne på galehus. For noe tull. Bare fordi du hadde et sammenbrudd for to år siden. Ja, din mor har fortalt meg det hele. Det kan hende hvem som helst. Doktoren sa at det var sannsynlig at du aldri ville få det igjen. <laughs> Det er sånn de sier for å berolige engstelige foreldre, det. Men jeg vet sannheten. Og hva er sannheten, da? At jeg lider av medfødt paranoia med periodiske depresjoner. <laughs> Hvem er det som har innbilt deg sånn tull? Innbilt? Det er vår fremste nervespesialist som har sagt det. Hva er paranoia for noe? Det er noe det er noe fryktelig. Jeg mener, det kan du jo høre bare på ordet. Paranoia? Nei. Det høres ut som en sydhavsøy, syns jeg. Raroia? Paranoia? Fatuhiva? Akuak? <laughs> Inga, du er makeløs. Du er, du er som en soloppgang etter en svart natt. Ja, jeg får trollene til å sprekke. Den nervespesialisten må være idiot. Tenk å innbille deg, sunne, friske gutten, at du er syk på sinnet. Jeg er ofte nedfor, Inga. Ja, det er fordi du arbeider så hardt og stiller så store krav til deg selv. Ga han deg noe for det? Stimulanser og sånn? en røk til meg. Og så vil jeg gjerne ha kaffe likevel. Vær så snill, heter det. <laughs> Ja. Vær så snill. <laughs> Åh, takk. Tenk at jeg ikke kan komme på min egen komposisjon, Inga. Kanskje du har blitt lei den? Mm. Er det noen som har snakket nedsettende om den? Inga. Ja? Ikke se sånn på meg, da. Som om jeg var et spøkelse. Det er noe som, som jeg ikke kan huske. Men du har rett. Det var noen som sa noe stygt om den. og... Og jeg ble fra meg av sinne. Og derfor jeg ikke kunne gå til musikkdirektøren. Jeg streifet omkring i timevis. Ja. Du var litt åndsfraværende da vi møttes. Det husker jeg. Men fra Kaplin kritiserte steinalderdansen til jeg møtte deg Var det Kaplin som snakket stygt om den? Sa jeg det? Ja. Ja, det var visst han. Og så så jeg rødt. Jeg eh, Hva var det jeg gjorde? Gjorde du noe? Ja. Jeg slengte buen fra meg. Inga? Ja? Det kan ikke vare lenge før jeg bryter sammen, nå. Og da sperrer de meg inne. Og da skal du love meg én ting. Jeg må først høre hva det er. Du skal ikke komme og hilse på meg. Du skal ikke se meg slik. Sånn du snakker. Du skulle se deg selv der du sitter. Pen og kjekk, med farve i kinnene og allting. Du skulle vite hvordan jeg kjenner meg. Hvordan kjenner du deg? Som en fjellknaus. Etter at lunten er tent. Dynamitten ligger i borehullene. Og den lille gloen eter seg nærmere og nærmere. Bare noen få sekunder igjen, og så onsdag 4. juli klokka ti. Ingenting er som kaldt fjellvann i fjeset, Henrik. Uh. Ah. Jeg ser ut som et svensk flagg. Gul og blå over det hele. oh. <laughs> Tenk for en grusom natt vi ville hatt hvis vi ikke hadde funnet denne lille stølen, da. Er du sikker på at du ikke har brukket noe? Eh, ja da, ja da. Jeg har saumfart hver eneste knokkel i hele stativet. Det har sine fordeler. å ha fått litt ekstra polster i årene. Å leve usunt er ikke bare usunt. Det er et under at du ikke slo deg i hjel. Du må ha falt minst ti meter. Tre-fire meter, Cassie. Tre-fire meter. Mer enn nok for meg. Og så ikke en lyd, da. Hvis vi kvinner går ut for et stup, så hyler vi, vi. Men dere mannfolk skal liksom være så kjekke, dere. Og jeg tenker på Der sto jeg i går, alene i tåka, og det ble mørkere og mørkere. Jeg hørte bare ekko av min egen stemme. Hvor er du? Hvor er du? Kan de ikke finne mannen deres, fru Birkmann? Åh, og som de skremte meg. Hvor kommer de fra? Fra hotellet. Akkurat som de. Jeg gikk like etter dem. Så de noe til min mann nede på stien? Nei. Jeg, jeg begynner sannelig å bli redd for at det har hendt ham noe. Så tett tåke som det er blitt. Det var virkelig et hell at de kom her Mørk, var det ikke det? Ja, mørk. Eh, og, og, og, kunne ikke de vært så snille å bli stående her på stien mens jeg går og leter, hva? Så roper jeg med jevne mellomrom, og de svarer? Nei. Nei? Jeg kan ikke stå her og kaste bort tiden. Hvis det har hendt Deres mann noe, så er det fordi han ikke fulgte mitt råd og reiste tilbake til Oslo. De, nekter altså å hjelpe meg? Jeg har viktigere ting for dem. Jo, jaså, noe med Inga, kanskje? Eller Oluf? Vi så de snakket med Inga på hotellet. De skal ikke blande dem med dette, fru Birkmann. Enten de finner mannen deres eller ei, så skal de snu her og ikke gå lenger. Forstår de? Noe så frekt! De innbiller dem vel ikke at jeg lar meg true vekk fra min egen sønn? De gjør bare galt verre for ham, fru Birkmann. De vet at han er etterlyst av politiet. Ja, det vet jeg, ja. Og så? Men hvorfor sa de da til politiet at han var alene i Femundtraktene? Når han er sammen med Inga her? Det ja, de hadde sine grunner. <laughs> ja visst. De ønsker å føre politiet på villspor. Men når, eh, når guttungen ble funnet, blir de tiltalt for å ha hjulpet en morder. Det, det er ikke sant. Hvorfor førte de politiet på villspor hvis deres sønn er uskyldig, fru Birtmann? Skjønner de at de bare har gjort galt verre for ham ved å lyve for politiet? Hm. Men de, da? Hva har de tenkt å gjøre? Ordne opp, fru Birkmann. Jeg skal ordne opp. Vær De trygg. Ja, men... Men hvis de og mannen deres kommer etter, da er det ute med sønnen deres. Da er han ferdig. Ferdig! Ferdig! Men du må da ha blitt redd? oh, ja, en stund var jeg nok det. Han klarte å skremme meg. Det er noe direkte uhyggelig med den fyren. Mm. Men plutselig så ble jeg kald og rolig, skjønner du. Jeg tenkte på dere to, og at jeg ville gi blaffen i truslene hans. Oh. Hadde han hatt rent mel i posen? så ville han naturligvis varslet politiet. Men antagelig er han reddere for politiet, han, enn noen av oss. Ja. Hvis han tror han kan skremme oss hjem igjen, så tar han feil. Men hva er det egentlig han vil? Jeg tror han også er ute etter Oluf, nemlig. I så fall har han neppe noe godt i sinne. Nei, og derfor bør vi komme oss videre fortest mulig. Ja. Hvordan fant du meg egentlig? Jeg, eh, jeg merket opp med kvister hvor jeg gikk, så jeg skulle finne igjen stien. Og så fant jeg stupet. Ja, Jeg hørte deg komme klatrende nedover. Gjorde du det? Ja. Men jeg drømte at jeg var hjemme, og at du kløv i gardintrappen. Åh, Så lettet som jeg var da jeg skjønte at du var i live. Ja da. Ah, oh, er det? Er vondt? Ah! At jeg kunne være så dum å stikke den fordømte fibulaen i baklommen. Ja, Nå må du da iallfall innrømme at det følger ulykke med den. Nei, jeg er ikke overtroisk. Jeg bare sår i baken. Ah, tror du jeg noen gang kommer til å sitte mer i dette liv? kanskje? Nå skal du gå likevel, så det spiller ingen rolle. Brynildsen? Uh, hallo, uh, Brynildsen? Ja? Ja, det her er Lundqvist, uh, Stockholmspolisen. Ja, god dag. Ja, tjenere du. Jeg, jeg ringer på grunn av den der fibulan som det står om i tidningarna. Ja, den er jo egentlig svensk, etter hva ekspertene sier. Ja, just det. Det, det var den der antikvarien Rosén som gravde opp den. <laughs> Ja, han, han kjørte forresten i hjel seg samme året, visste du det? Nei, ja, Du vil ikke fortelle meg at du tror på den der forbannelsen? Nei, nei, hører du, men noe eh, konstig er det nå i alle fall. Nå, eh, Fibulan kom på Statens historiske museum, og der lå den i sin monter så sent som forrige uke. Så sier åtminstone Riksantikvarien Jeg hadde ham på telefon just nå, han eh, Ja, han var mye oppskaket. Hvorfor det? Ja, Derfor at det som ligger i monter nå, endast er en usel kopia ja, den må ha lagts dit de seneste dagene. Og Det betyder at den fibulan som denne eh, legen hos dere ble myrdet med, er en ekte. Og sålunda svensk statsegendom. Ja vel, ja. Jeg får derfor uh, eh, henstille at den blir sendt hit så snart som mulig. Ja, de er veldig urolige på Historiska museet, kan jeg tale om for deg. Ja, Jeg skjønner det, men det er lettere sagt enn gjort, Lundqvist. For den er brukket i to altså. Ja, den andre halvparten eh, Du, takk for opplysningen, Lundqvist. Jeg må undersøke litt her. Jeg ringer deg tilbake så snart som mulig, ok? Ja, ja, ja, bevars. Eh, ok. Ja, hør av det, da. Adjø. Adjø. Skal vi se Hva var det for et nummer? Det var det. Ja? Er det professor Larsen? Ja. Hvem er det de ellers ventet å treffe på dette nummeret? Hinnmannen. Hva sier De? Ja, Snakk høyere, da, menneske! Jeg sier at dette er Brynildsen i kriminalpolitiet. Det gjelder den halve fibulaen som de var så elskverdige å identifisere for oss. Det var ikke av elskverdighet. Det var av plikt. Nå vel. Jeg forsto det slik at de kunne identifisere dette bruddstykket fordi de på forhånd visste at doktor Kaplin eide denne nålen. Da har de forstått meg helt riktig. Jeg forsto det også slik at han hadde eid den lenge. Typisk unøyaktighet av en utrenet hjerne. Noe sånt har jeg aldeles ikke sagt. Vet De tilfeldigvis når han ervervet den? Ikke tilfeldigvis. Han brukte alltid meg som sakkyndig. Han kjøpte den noen dager før han ble drept. Men visste De ikke at den tilhørte Historiska museet i Stockholm, og følgelig var svensk statseiendom? Nei, jeg trodde den hadde vært i privat eie. Typisk unøyaktighet av en utrenet hjerneprofessor Farvel. Først ble doktor Kaplin drept med nålen. Så kom den i fiolinkassen til Oluf. Dermed begynte ulykkene for ham. Og så tok jeg den, og vesken min ble stjålet. Vel og så tok du den og gikk utfor stupet. Ja, skjønner du nå at jeg syns den har gjort nok skade? Ja da, ja da. Hvis vi kaster den i fossen her, så er den borte for alltid, Henrik. Men Cassie, vi kjenner jo ikke sammenhengen ennå. Vi må snakke med Oluf først. Kanskje denne fibulaen er det eneste som kan bevise at han er uskyldig. Ah, selv et mannfolk kan finne gullkorn. Hm, jeg gir meg. Men nå, nå er det min tur til å bære den. Hvor langt tror du det er igjen til den turisthytta? en halv times tid eller så. Å oh, ja, jeg håper vi finner Oluf og Inga der. Å, oh, Henrik. Jeg skulle ønske jeg visste hvor de var, hva som skjer med dem. Om denne Mørk har funnet dem. du vil meg? Hvor er han? Oluf sover. Hva vil du meg? Hva har du her å gjøre? Jeg er alltid hvor du er. Du er gal. Jeg vet du er gal. Hva vil du oppnå med dette? Redde deg. Den eh, guttevalpen har begått mord, Ingar. Nei. Han er etterlyst av politiet. De har beviser. Sikre beviser. Det vet ikke du noe om. Det er bare et tidsspørsmål når politiet finner ham. Lyver. Jeg tror deg ikke. Du har løyet så mange ganger. Denne gangen snakker jeg sant. Gjør du? Ja. Du gjør faktisk det. Jeg ser det på deg. Og du vil hjelpe meg? Det vet du jeg vil. Det er derfor jeg er her. Gå ned til turisthytta og ring etter et helikopter. Vi later som han er kommet til skade. Og når vi er kommet til byen Det er å gå rett i løvens gap, Inga. Du skjønner, bestiller du ambulansefly, kan du være sikker på at politiet står og venter på flyplassen. Da må du hjelpe meg å få ham over til Østerdalen. Derfor kan vi komme til Sverige. Det er ikke ham jeg vil hjelpe, Inga. Det er deg. Du må gi ham opp og bli med meg. Bli med deg? Aldri! Hvis du ikke blir med meg, Inga, så ringer jeg til lensmannen og sier at Oluf Birkmann ligger og sover i et telt rett nord for Budalsvannet. Gjør du det, dreper jeg deg. Med tollekniven? <laughs> en skjønn død, Inga. Du er den eneste jeg kunne ønske å bli drept av. Du er syk. Syk på sjelen. Jeg er i hvert fall ikke morder. Blir du med meg, så skal jeg ikke røpe for noen hvor Oluf Birkmann er. Men går du tilbake til ham, da går jeg ned og ringer til lensmannen. Og da er det ute med guttungen. Kan ikke gjøre dette? Jo visst kan jeg det. Du kjenner meg godt nok til å vite at dette kan jeg gjøre. Det vet du, ikke sant? Ja. Det vet jeg. Så eh, hva blir det til? Jeg hater deg. Godt at jeg ikke er likegyldig, i hvert fall. Hva blir det til, Inga? Jeg går. Med meg? Nei, tilbake til ham. Og jeg til lensmannen. Det gjør du ikke! Inga! Inga, vent! vent. Jeg, jeg mente ikke å Au! Du har såret meg. Og Det er bare begynnelsen. Inga, hør på meg! Slipp! Slipp kniven! Slipp, sier jeg! Inga! Inga! Siste gang du har plaget meg, din usle! Stans! Stans, sier jeg! Så Der ligger han. Ta det rolig, Inga. Inga, det er ikke farlig mer. Har han gjort deg noe? Er du skadd? Han Ja, men så så, så, så ta det med ro. Han er slått ut, våkner ikke første halvtimen. Så da, så da. Men hvordan klarte du å ta fra ham kniven? Oluf, det var ikke meg du reddet. Det var han. Aksel. Å, gudskjelov. Aksel? Hva er dette for noe? Aksel Mørk. Min forhenværende. Hva gjør han her? Hvorfor følger han etter oss? Han... Etter deg? Å, hvordan skal jeg forklare deg det? Ville han drepe deg? Drepe? Jeg ville bare skremme ham, men så Jeg tror jeg hadde drept ham hvis ikke du var kommet. Hinka, hva er det du sier? Her, Oluf. Det er min tollekniv. <laughs> Nei, dette er for komisk. Komisk? Her, står jeg og føler meg som en helt. Kom styrtende til for å redde hele tiden. Og så reddet jeg skurken i stedet. Men Inga, hva gjør han her? Hvorfor gikk du løs på ham med kniven? Han Han ville melde deg til lensmannen. Han sa du var mistenkt for mordet på doktor Kaplin Å, herregud. Oluf, hva er det? Si det. Jeg har visst det hele tiden. Jeg må ha gjort det. Visst hva? At Kaplin var drept. Vi hørte jo det på radioen i går. Jeg visste det før, Inga. Allerede da jeg møtte deg på mandag. Jeg ville ikke vite det. Og hvorfor skulle du ha drept ham? jo. Så du ham, du, da? Kan du se ham for deg nå? Jeg Jeg Nei, dette orker jeg ikke. Inga, det Kanskje jeg burde melde meg til politiet? Ja, det bør du absolutt. Men ikke ennå. Hvorfor det? Først skal du vite hva som har hendt. Det kommer noen. La oss komme oss vekk. Men hva skal vi gjøre med med han Ja, han kvikner snart til. De som kommer, kan ta seg av ham. Men det går da ikke? Vi må vekk, skjønner du ikke det? Nettopp på grunn av Aksel. Vi kan ikke bli blandet opp i noe nå. Han puster. Det er ingen fare med ham Oluf, vi må Oluf? Oluf? Hva er det du gjør? Det nytter ikke. Jeg må tilbake. Tilbake? Hvor? Til doktor Kaplin. Jeg må til de døde! Radioteatret har sendt 'Når kvinner ikke vil' av Valdemar Brøgger. Fjerde del av kriminalstafetten 'Fredløs blant de døde'. De som var med journalist Peter Brenne, kalt Blitz, Ole Jørgen Nilsen. Førstebetjent Brynildsen, Finn Kvalem. Kriminalbetjent Strand, Hans Ola Sørli. Inga Hilde Sofie Plau, Oluf Øystein Vik, Kessi Ingrid Vardun, Henrik Frank Robert, Mørk Lasse Lintner, Lundqvist Per Christian Ellefsen og professor Larsen Sverre Hansen. Musikken er laget av Gunnar Sønstevold, teknisk regi Fredrik Berg, instruktør Paul Skoe. Radioteatret sender 'Fredløs blant de døde', en kriminalstafett i seks deler. Musikk Gunnar Sønstevold. Instruktør Paul Skoe. Femte del Vardøger av Arild Fellborg. Den kjente nervelegen dr. Kaplin ble funnet drept på sitt kontor klokken halv seks om ettermiddagen mandag 2. juli 1956. Politiets undersøkelser har avdekket at dr. Kaplin systematisk gjorde pasienter avhengige av narkotika, som han solgte til dem for høye beløp. Giften ble tydeligvis oppbevart i en vikingfigur inne på Kaplins private oldtidsmuseum men trass i at etterforskerne Brynelsen og Strand holdt vakt, klarte noen å komme seg inn om natten til 4. juli og stjele narkotikaen. En av Kaplins pasienter var den unge fiolinisten og komponisten Oluf Birkmann. Våpenet som Kaplin ble drept med, en såkalt fibula eller bøylenål, viser seg å være stjålet fra Historiska museet i Stockholm. Nålen ble brukket av under mordet, og den manglende delen ble funnet i Olufs fiolinkasse av hans foreldre Kessi og Henrik. De reiste til fjells for å finne Oluf og hans forlovede Inga. Men den som finner dem først, er Aksel Mørk, Ingas tidligere ektemann. Onsdag 4. juli klokka 15.30. Kan det ha vært Oluf og Inga vi så? Ja, det kunne være dem. Jeg ropte jo om Hvorfor løp de? Ja, men De kan ikke ha sett oss. Ikke kjent oss igjen. Nei. Men allikevel, det virket som Det virket som om de flyktet. Henrik, se! Mm. Se der! Det ligger et menneske der. Ja. Hva i all verden? Det er jo mørk. Ha, han er død. Er han Nei da. Nei, han puster. Løft ham opp, da, Henrik. Ja, jeg, jeg, skal gå og ta vann i bekken. Ja, ja gjør det. Du store verden. Han ser uhyggelig ut, da. Blod på kinnene og Jeg tror ikke det er så farlig. Han må ha falt slik du gjorde i natt. Jeg flytter litt, så. Dette her hjelper nok, tenker jeg. Se, se, se. Han kommer til seg selv. Løft ham høyere opp. Jeg skal forsøke. Å, oh, fy. Hva er det Hva er det der Hva har hendt med dem? Falt de? Jeg ble overfalt og slått ned av deres sønn Birkman Han ville drepe meg. Var det de som var her? Oluf og Inga? Ja. Han har vel rømt nå og tvunget henne med seg. Han er sinnssyk, Birkman, Politiet Nå holder de kjeft. Henrik. Sier de noe slikt en gang til, så, så Det er høyst normalt å overfalle dem, Mørk. Et naturlig behov for åndsfriske mennesker. Nå Se nå. Kan de gå ned til turisthytten selv, da? Jeg, jeg, svimmel. De må hjelpe meg. Ja. Oh, ja, ja. Så, opp med dem, da! Jeg skal holde her. Har de tenkt at jeg skal bære dem, kanskje? Ja, det, Ta her nå. Dere må, må, må, må, støtte meg ned til turisthyttene. Det er vel telefonen, Ja. Og kommer de i nærheten av den, så skal jeg vise dem hvor Oluf lærte å slå. Kom nå! har jeg spurt. Ja? Oluf og Inga har ikke vært her. da har vi altså ingen anelse mer om hvor de kan være. Nei. Vi måtte vel jo lete på måfå innover i fjellet. Og Mørk, da? Hva gjør han? Han er anbrakt i en køye. Oh. Forhåpentlig er han for utslått til å finne på noe mer. Jeg kjenner meg helt utslått, jeg også. Henrik, vet du, jeg må hvile nå, jeg. I morgen så får vi ta fatt igjen. Å, gudskjelov, så slapp jeg å si det først. Hvile, sove, helt til i morgen. Onsdag 4. juli klokka 15.30. Efterlysningen går til alle landets politimyndigheter. Nei, ikke utlandet foreløpig. Birkman, med CH og to n-er. Ja, pass på det. Foreldrene er bortreist, men prøv om avisene har et bilde. Kom inn. Ja, få den ut så fort som mulig. Nå, Brynildsen. Åssen går det? Vel, unge Birkman har ennå ikke meldt seg. Det ser ikke bra ut for ham. Og hvordan går det med deg, Strand? Jo da, eh, siden svenskene absolutt ville ha det til at fibulaen ble stjålet fra dem, så er det kanskje håp om en Stockholmstur. Ja. Takk for at du fikk satt meg på saken. Noe alminnelig tyveri er det jo ikke. Nei. Du, det var det jeg var tenkt å spørre deg om. Du er temmelig sikker på dette med trafikken til eh, Kaplin, ikke sant? Ja. Det er noe av det styggeste jeg har sett. Fyren gjorde først pasientene sine til narkomane. Så solgte han dem innsmuglet narkotika til overpris. Nettopp. Jeg eh, tror ikke vi finner fiblatyven i vårt kartotek. Men jeg skulle gjerne kikke litt i kartoteket til Kaplin. Sjekke opp om noen av pasientene hans var i Stockholm i forrige uke. Mener du det? Tja En vanlig tyv bryter seg ikke inn i museer og slikt. Verken på eget initiativ eller på oppdrag. Men Kaplin kunne fått en av giftslavene sine til å gjøre det. Han hadde midler det. Du er inne på noe der. Ja, Brynnelsen Ah, journalist Brenne. Den kjente Blitz. Ja, la ham komme opp. Lurer på hvor mye han klarer å få ut av meg denne gangen. Jeg har tenkt litt på eh, professor Larsen også. Rart at han som er arkeolog, ikke skulle vite at eh, Fibland hørte til på Historiska museet. Han hadde glemt det, kanskje? Begynner vel å bli litt sløv. Jeg tror jeg skal ta en prat med Kom inn. Ja, det er julenissen. Er det noen snille gutter her? Og hva er det du kommer med her? Julegave midt på sommeren. Hel eske full av opplysninger. Opplysninger? Ja, Egentlig til deg, Brynildsen, men siden det er to gutter her, så får dere dele pent. Hva er det for noe, da? Så, så, så, så, så. Først skal vi gå rundt juletreet, siden åpner vi pakken Nei, hør nå her, Blitz. La han få det som han vil, Strand. Jeg kjenner Blitz. Han slår seg bare vrang ellers. Ja, det er helt riktig. Nå, Strand, nå. Nytt om fibulatyverier. Ja da, jeg har eh, tyven så å si. Jeg skal bare sjekke opp et par-tre nordmenn som var i Stockholm i forrige uke. Mm, vi skal få en Professor Larsen var der på arkeologkongress. jeg så han der selv, <laughs> så, så der har de to, faktisk. Du får la ham få vite litt mer, Strande Han kan være diskret Ja, så sant, så sant. Vel, det er bare en hypotese, men eh, jeg tror tyven kan være en av doktor Kaplins pasienter. Ja, du verden. Min respekt for politiet stiger fra den ene etterforskeren til den andre. Altså en eh, relativt liten krets mistenkte. Ja, men hør, dette må du ikke Dette må jeg ikke skrive noe om, nei. <clears throat> Hva tror du egentlig jeg lever av, Strand? Jeg har ikke råd til å komme med svære presanger hvis ikke smågutten er snille og lar meg skrive. Hva er det i den pakken? Mm, nå, nå, jeg utålmodig. Se på Brynildsen, så pent han venter. Birkmann har ikke meldt seg. Nei, jeg har nettopp sendt efterlysning over hele landet. Ja, just. Og bortsett fra det vittne som jeg skaffet deg, har du ikke noe bevis for at det var han som var hos Kaplin på morddagen? Vel, vi har en fiolinbue. Og han var Kaplins eneste fiolinist. Men da burde du få tak i fiolinkassen til Olof Birkman Ja, for å se om det mangler en bue. Ja. Han har kassen med seg. Åh, ja visst, ja. Unge genier drar selvsagt på fotur i fjellet med fiolinkasse. Moren hans sa det. Det var ingen grunn til å tvile på henne. Nei, nei hun er en meget sjarmerende dame. Du er vel nok så hissig på å få tak i fiolinkassen, da, skjønner jeg? Ja, selvsagt. Vær så god. Nå kan dere få åpne pakken, barn. Jeg, jeg, jeg, har ikke sett etter selv, men det aner meg, det aner meg at... Fiolinkassen. Ja, se her. OB. Oluf Birkman Skal dere ikke se inni? Jo da. Men først vil jeg vite hvor og hvordan du fikk tak i den blitt. Så gjerne, så gjerne. Jeg så fru Birkman levere denne esken i oppbevaringen på Østbanen. Tilfeldigvis? Nei, nei, nei, hva tar du meg for? Sant å si så reagerte jeg straks på den merkelige radiomeldingen og at unge Birkman var dratt på fottur med fiolin. Jeg kjørte opp for å snakke med foreldrene, men akkurat i det jeg kom frem, forsvant fru Birkman inn i en drosje med koffert og eske. Åh? Denne her. Jeg fulgte etter til Østbanen. Der traff hun sin mann. De reiste til Fagernes. Det gjorde jeg også. Jaså. Til Fagernes? Men hvorfor? Vel, eh, si meg, det er vel betinget dom for tyveriforsøk når en er førstegangsforbryter? Fortsett. Nå, kort fortalt. På Fagnes fikk jeg en sjanse til å undersøke fru Birkmanns veske. Oppbevaringslappen var ikke der, og meget, eh. meget beskjemmet tok jeg en uforskammet dyr drosje tilbake til byen. Så. Først i dag gikk det opp for meg hvilken idiot jeg hadde vært. <laughs> det var jo en mye enklere måte å få tak i esken på. Hvordan? Jeg dro til oppbevaringen, legitimerte meg, sa at min kone hadde satt inn en eske av det og det utseendet, men hadde mistet lappen. Eh. Men Jeg kvitterte og Død og pine, det er noe jeg har glemt. Ja, Hva er det? Jeg, <laughs> på det tidspunktet var jeg jo ikke lenger førstegangsforbryter. Kan jeg stadig regne med betinget Dette er neimen ikke noe å spøke med, Blitz. Nei. Jeg skulle ha god lyst til å sikte deg for dette. Ja. Du kan ikke Ah, pokker heller. Gjør du noe sånt en gang til, så ja, jeg, jeg lover at neste gang gjør jeg noe helt annet. Skal vi ta en titt i esken? Ja, la oss det. Vel, nå som du har fått din velfortjente dragelse, må du visst få en takk også. Det er ingen bue her. Temmelig opplagt at Oluf Birkman har vært hos Kaplin. Jeg låner telefonen din, Brynildsen. Ja, vær så god. Ja, Vi må absolutt ta tak i den fyren, Blitz. Jeg må ha en skriftlig fremstilling av det du fortalte nå. Du skal få en kopi av det jeg skriver til avisen. Hva? Jeg skriver til senere bruk, altså. Professor Larsen? Ja, for forsvingende. Det er betjent Strand, kriminalpolitiet. Strand? Herregud, er De en ny detektiv, de, da? Jeg eh, etterforsker saken med fibulaen som skal være stjålet fra Historiska museet i Stockholm. Ja, ja, ja, ja, ja. Og hva så? Det er en mulighet for at det kan være flere stjålne saker i doktor Kaplins samling. Har De anledning til å gå igjennom den sammen med meg? Øh, øh, øh, Når da? Eh, helst i dag. Nei, det er umulig. Jeg har to eftermiddagsforelesninger, og i aften skal jeg i Vitenskapsakademiet. Nå, men um... Ja, ja, eh, vent litt, vent litt, forresten. Eh, ja, doktor Kaplins hus er jo like ved eh, ja, ja, jeg kan komme klokken elleve i aften. Ja, Hvis politiet mot formodning er oppe så sent. <laughs> jeg skal prøve å holde meg våken. Takk, professor Larsen. Altså Drammensveien 74 klokken 11 i kveld. Ja, ta med dem den halve fibulaen. Selvfølgelig. Den er her på avdelingen. Ja, men vær forsiktig. Husk fredløs blant de døde er den som bryter gravens fred. <laughs> Jeg skal passe meg. Mange takk. Litt <laughs> av en telefonsjarmør, den professoren. Ja. Ja, Brynildsen. Jeg, eh, jeg hentet esken på Østbanen og dro rett hit opp, men den har ikke vært ute av mine hender. Eh, er det ellers noe interesse ved fiolinkassen? Hm? Rommet der? Nei, det er det vanlige. Reservestrenger og harpiks. Ja, det var det. Har du eh, nøklene til Kaplinbry, Nilsen? Bare til kontoret og museet. Husnøklene har Edvarda Aafjord. Bor hun der ennå? Ja. Ja, Da får jeg ringe henne også. Eh, jeg trodde at hun var redd for å bli boende der. Hun har ikke fått noe annet sted å bo. Nei, Mot boligmangelen kjemper selv spøkelser forgjeves. Hallo? Reidar, er det i orden? Kan du komme? Uh, <laughs> det er eh, kriminalbetjent Strand. Frøken Åfjord Å. Oh. Ja, god dag, Strand. Uh, hvordan har dere det? <laughs> Takk bra. Jeg skulle gjerne sett litt nærmere på museet til doktor Kaplin. Uh, er de hjemme i kveld? Å oh, ja da. Uh, kunne det passe litt før elleve? Så seint. Men du, Strand, etter at det er blitt mørkt, så låser jeg meg inne på rommet. Dere kan ikke komme før da. Ja, det kan bli litt vanskelig. Men da gjør vi det sånn at jeg setter inngangsdøra åpen før det blir mørkt. Så kan dere bare komme rett opp og banke på hos meg. Ja, gjerne det. Du, du blir ikke redd, da? <laughs> Nei, og det lekte seg. Dere er nå ikke noe haugbonde. <laughs> ja, da er det en avtale. da, frøken Offjord. På gjensyn, Strand. Klokka elleve, altså. Ja, klokken elleve. Mm, mm, mm. du tar sjanser, Strand. Enn om det kom et virkelig spøkelse? <laughs> Nei, han frykter ingenting nå. Se på det lyset i øynene hans, Brynildsen. Det har skjedd noe med vår venn. Men om det er den skjønne Edvard Du blir tør nå her. Du, ikke bry deg om ham, Strand Men du gjør rett i å huske at det finnes andre farer enn spøkelser. Blitz, takk for presangen. Og tipset. Hva slags tips mener du nå? Om hvor jeg kan finne Oluf Birkmann. Onsdag 4. juli klokka 19. Ja, hallo, ja. Det er lensmann Grønli. Ja, god dag, du. Dette er Brynnelsen ved kriminalpolitiet. god dag. Jeg har fått et tips om at den etterlyste Oluf Birkman kan tenkes å holde til i traktene oppe hos dere. Nei, det var pussig du skulle ringe akkurat nå. Jeg var just på vei ut for å se etter den. Hva? Ja, jeg fikk en eh, telefon fra en kar oppå på eh, turisthytta. Mørk, kaller han seg. Han fortalte at han var blitt overfalt av denne karen. Så? Du rykker ut, da? Ja. til meg en eh, tur sammen med fullmektigen min. Men eh, det er godt på vei til å bli mørkt, så jeg regner ikke med noe resultat før i morgen. Det er for mye skødda med. Men eh, vi tar nå en runde, og så drar vi vel innom turisthytta og prater med denne mørke på veien. Godt. Hold meg underrettet, da, hvis noe skulle skje. Ja, det skal jeg. Og er han Birkmann i fjellet ennå, så skal vi nok finne han. thank Vær så god, Strand. Dere må endelig stige på. Takk. Jeg tenkte meg nok at det var dere som kom, for jeg hørte vardøgre deres for ei stund siden. Å? Gjorde de det? Dere er forkjølt, ikke sant? Ja. Nei, eh, jeg mener bare litt rødkoste. <laughs> Det hadde vardøgre deres også. Vær så god, vil dere ikke sette dere? Uh, takk, eh, men jeg må vel ned og ta imot professor Larsen. Han professor Larsen? Kjem han hit? Ja, vi, vi, vi skal se litt på de tingene. Hva var det? Hva for noe? Den lyden nedenfra. Der. Der var det igjen. <laughs> Det er ingenting. Det har holdt på sånn i hele kveld. Er det de smellene dere mener? Ja, kall det hva du vil, men hva er det som foregår? Det er bare det gamle hjørneskapet nede i museet. Det liker seg ikke i væromslag. Da begynner det bestandig å sukke og stønne hjørneskap som sukker og vardøger som hoster. Og Haubonden, åssen er det med han? Og han har stort sett holdt seg i ro i det siste. Eh, la oss gå ned i museet og vente på professoren. sto der hvor dere står, Strand. Og vikingen, han sto der hvor han står nå. Jaha, jeg skjønner. Men på førsten, da jeg for inn, da var det helt mørkt. Eh. Sånn. Eh, akkurat så mørkt var det. Ja, ja, det var, eh, ja, det var jo mørkt. Når skapet Heime sukka, så sa mamma bestandig at det sørga over noen som var feig. Ja, som skulle dø, altså. Men jeg har det bedre, vet <laughs> ja visst. Ja, kanskje vi skulle tenne lyset? Strand, det er en til her inne. Nei, nei, nei. nei. Det er det. Det er noe som ikke stemmer. Ja, ja tenn lyset, da. Ja. Ja. Ja, tenn, da. Ja, vri på bryteren, da. Jeg vrir som bare det. Ja, Vent litt. Jeg skal prøve. Oi! Ja, om forlatelse. Det var, det var ikke meningen å Å, jeg ber. De har gått en sikring. Kjenner dere? Kjenner hva da? Det ble så kaldt her inne. Så isende kaldt. Nei, nei, nei. nei. Jeg sier det så det er strand att. Nå får dere holde rundt meg, ellers må jeg skrike. Ja, ja, ja, selvsagt. Eh. Har du ikke noe fyrstikk? Eh, jo, jo, jeg tror det. Men, eh, men da må jeg slippe taket. Ja ja. Må du, så må du. Jeg trodde jeg hadde Nå får du nesten holde rundt meg igjen, Strand. Hallo? Hallo? Der, der, professoren. Kom inn, professor Larsen! Døren er åpen! Hva i all verden er meningen med dette? Det er jo stupende mørkt her. Ja. Hallo, hvor er De, Strand? Her inne i museet. Jeg skal uh... Eh, er meningen med å, å, slukke lyset når folk kommer der. Jeg har jo stått her og, og, ringt og ventet. Gud, jeg har glemt at ringklokka er gått sund. Hva, Er det flere her? Det er Edvarda. Eh, frøken Aafjord. Vi Ja, hva er det dere to har for dere? De misbruker de deres stilling som politimann, Strand? I dette tilfellet kan den ikke misbrukes, professor. Hva var det? Bare et gammelt skap som knaker litt. Ja, ja. Ja, hva, hva er det jeg tenkte skal skje nå, da? Eh, hvis vi skal eh, <gasps> Voksfiguren! Det, det var det som bare dere velta voksfiguren, professor. Det er så mørkt her inne. Nei, de sier ikke det. Nå skal jeg Å, oh, unnskyld. Ja, Hva for noe? Jeg eh, kom visst borti dere. Nei, nei, jeg har stått her hele tiden, jeg. Ja. ja, hvor lenge har de tenkt at vi skal stå her i mørket, da, Strand? Strand! Hvor er De? Strand? Hvor du er henne? Ja, ja, ja, han er vel gått for å skaffe lys. Nei, maken til mørke. Det er noen her, professor. Nå blir jeg redd på alvor. Eh, slutter. Men ja, ja, men Så kom hit bort, da, hvis De er redd. Ja. Hvor dere er henne? Ja, Her. Ja, pass nå på deg at de ikke snubler i denne voksfiguren. Ja. Her ligger den. Men professor Ja, hva er det? Det er ikke voksfiguren. Det er han Strand. Torsdag 5. juli klokka ti. Det er altså ikke fare for livet til Strand? Han fikk en solid kakk i hodet og ligger bevisstløs på Ullevål foreløpig. Men han slipper visst fra det med en hjernerystelse. Strand er en hardhaus. Det var da godt at han overlever, mener jeg. Eh, ingen forklaring på hva som skjedde? Ingen foreløpig. Bortsett fra at det må ha vært noen i huset som ikke skulle være der. Sikringene var tatt ut. Men vi kunne ikke se at noe var fjernet. spørsmålet er da er det morderen som fortsatt leter etter noe han ikke har funnet. Eller er det en annen av pasientene til dr. Kaplin som gjorde et desperat forsøk på å finne giftlagere? Det vil vise seg. Ja, kanskje Strand har noe å fortelle? <laughs> Denne trofaste frøken Åfjord våker ved hans seng og har lovet å gi oss beskjed straks han våkner. Ja, Det ante meg at det lå noe i luften. <laughs> Men eh, hva med Oluf Birkman? Dere har altså funnet et spor? Ja, det var du som ga oss det, Blitz, da du fortalte at foreldrene hans var reist til Fagernes. Det slo meg at de sannsynligvis var dratt etter sønnen. Selvsagt. Hvorfor tenkte jeg ikke på det? Jeg venter telefonen fra lensmannen der oppe hvert øyeblikk. Ja, der har vi ham, tenker jeg. Ja, det er begynnelsen. Ja, det her er lensmann Grønli. Ja, god dag, du. Ja, god dag. Nå er vi i gang. Vi har funnet teltet hans. Men eh, det var bare kjæresten, hun Inga Lund, så vi har sett i gang søkheten. Og denne Mørk som meldte fra? Ja, Han var borte da vi kom til turisthytta. Men vi eh, fant foreldra til gutten. De innrømte at han var i fjellet, men eh, visste ikke hvor. Ja vel. Så jeg har eh, oppretta et hovedkvarter her på hytta. Ja, jeg har en walkietalkie, og det har fullmektigen og betjenten min òg. De leder kort sitt parti til mannskapa. Utmerket. Ja, Vi skal sende ut patrulje fra kort parti, og terrenget er nokså åpent, så det skulle være lett å holde kontakt. Og uh, hvor mange mann har du? Ja, jeg har 50 mann. Oi. Og fire hunder som er lånt fra kammeret på Gjøvik. Og noen av karene har rifle. Rifler? Du uh, må endelig ikke la det bli noen skyting, Grønli. Ja, det er nå bare hagla som karene tok med, liksom for sikkerhets skyld. Og jeg har instruert om at jeg ikke må løsne skudd hvis ikke karen sjøl er væpna og skyter. Og bikkjene? Ja, godt dresserte og flinke førere. Så det skulle ikke være så farlig. Nei, nå må jeg høre hvordan det går her. Ja, ja. Eh, jeg ringer tilbake så snart det er noe nytt. Eh, ha det. Lykke til, Grønli. Hunder og rifler, her går det for seg. Ja, Jeg kjenner Grønli. Han er en fornuftig mann. Ja, du nevnte noe om en mørk. Du er vel klar over at Inga Lund, Oluf Birkmanns forlovede, har vært gift før? Med en eh, ingeniør Aksel Mørk? Hva pokker er det du sier? Ja, jeg kommer visst stadig med småpresanger til politiet. Jeg eh, tipper du også har navnet Aksel Mørk i rullene? Ja, det stemmer. Her i våres fikk vi en anmeldelse på en Aksel Mørk for trusler mot sin tidligere kone. Anmeldelsen ble trukket tilbake mm. vent litt! Oluf Birkman var jo stevnet som vidne av fru Mørks advokat i den saken. Det kan du se. Jeg begynner å øyne et visst mønster.